û bi baweriya me sohbet xweş derbas bû me bi xwe zewqa kêfek baş yestin مجی کیفکی خورت جه گرت û والله ez e, bawer dikim û bi hêviya min ew ku godaran jî ew kêf ew zewq jê estin dibe E, em ê îro jî li ser wê hep piçekî berdewam bikin û em ê li ser rojevê jî û li ser qerf û henekan jî li ser helbestê jî em ê bipeyivin sohbet bikin sirana me jî xweş bû Bijî Siran- Kurdistan سلام ب مخوس بلا جبو او کی به جبو شروانین کوبانی د پاریزن جانو فداتی خو آجوک نپیش و تبی جانو جسدی خو ولاتی خو برنادن افسرام جبو وان کسابه از آگاهی کی نو مخوانش خو از جبه کی جنکی بختوار بم از باورم پیشمرگه جوی مل بدن جبو یپگی آگاهی کی خوش بو پر پر باشه Alîkarî hev. rast divê divê divê Kurd e, fikir dibe ku cuda be nerîn dibe ku دبو كنت تشتكي دم بفكر أو تشتكي دم بفكر اللي دما مجاربو كردستان مجاربو نتوا دبي هر كرد پشتگیری بدن هب دستکی بدن هب و به هفر برخو بدن به هفر بخه بدن آخا ما گشایی رنگی ما چی دبه دنگی ما چی دبه فکری ما چی دبه بلا ببه اول هیلکی لی لهمبر نیارین خواه دبه ام ببینیک کو ام نبینیک براستی جی ام نکاربم به صرف راضیه ببینن لو ماجی وقتا گوت افستران برا هر رجوان هیجایان را شوانه میرو من راست راست به مجار گراند سپیکر لی وقت جی زانی رو روژا شانوی هر چه قاسی امر دجی فرمیت بنجی از بخوا قد حزناکم یعنی يعني roja şano, roja dayikan, roja dildara. Roja parvekirne. <laughs> Her roj. yani her roj ket yani piroz çekirne. Az bu li hmm. dijî rojên wiha min sembolik sembolîk fam zêde jernayê wek min got yani. kesin, e, ew aliyê me e, anarşîk biçekî zêde tadêl me dike. Hez nakin her çiqas em hez nakin jî kesên ku hez dikin hene, kesên ku pîroz lew ma jî ji bo wan ji bo wan divê em jî e, e, a xwe bibêjin a dilê xwe bibêjin e, ji ber ku îro roja şanoyê em jî bibêjin bihêviya şanogerên Kurd jî wek şanogerên netewên din him li ser dike him jî li bin dike bi zimanê xwe bilîzin û bijîn roja şanoyê li hemû şanogerên dilsozê zimanê xwe pîroz bin پیروز بی پیروز بلوان یعنی برا زمانه خو خودی درکم جبر کو براستی جی ترکی جان نتوی بنر شوان شانوگرین هر نتوی زمانی خو درد کبن سردکی çanda xwe nirxên xwe gerne şopiyên xwe bi rêya zimanê xwe derdixin ser wê dikê û xurtir dikin zexmtir dikin baştir dikin û li nav civakê li nav netew em nikarin bibêjin sedî sed giş lê bi piranî dema ku tu dinêrê şanogerên kurd eh, ew ew ev çîk buwan bi tu neyîzane ew ew nerîna wan ew baweriya wan ew fikra wanê netewî ew dilêşiya wan netewî ew qasî nexurte li ser dikê eh, yani demak tu difikirî tu dinêrê ya rast lîstikên kurdî kêm in ev salên dawî piçekî zêde bûn lê demokratlar kadın deki wan listika dilizin û wan listikên kurdî bi temaşevana uh, par vedikin kêfa metê ji ber ku çanda te pê xur dibe pê geş dibe lê xwezî ew hêz û ew hezkirin û ew eşqa wanê ser dikê li bin dikê jî berdewam bikira ji ber ku şanogerin şanogerên kurdin lîstikên kurdî li ser dikê e, çi dikin lê mixabin dema ku lîstika wan diqede karê wan diqede û êdî ji ser wê dikê dadikevin jiyana wan dîsa dibe tirkî dîsa bi tirkî dijîn dîsa bi tirkî bihev bihev sohbet dikin dipeyivin û ev jî malkambaxî malxerabiyek mezin e hêviya me ew ku şanogerên me jî wek şanogerên netewên din çawa ku li ser dikê زمانê xwe lîstika çê dikin û dilîzin û mer parve dikin ew qasî jî piştî ku lîstikê wan qediya jî wê dilsoziyê berdewam bikin ez pê dêşim yanî ya rast me bi xwe mi gelek cara dî û em tu jî min jî em jî em giş dibînin yanî ev nexweşiyeke û em nikarin zû zû ji vê nexweşiyê xelas bibin divê divê rokê berê rokê çareyek ve virüsler ve nehoşer bedidin. Antivirüsek lazım mı? Antivirüsek lazım mı? o antivirüsek çava. Mizanım çit akli derdar bazdı ve dizden çı bükün. Az benim yani guherim deste civanu bizaruka. Ancak ve ki mesela eko dertkevin kolana her izede kuçe tavişin zarukun. Her izede güherin bu guherini gavat tavişin diyse civanın. ciwanin ez hêviyam bi civana bi zaroka ye mesela televizyonên zaroka gerek gelek bebin pir mühimin hala gelekî girîng e wektin xortên me li kolana qîrat din بلا حتى جواتي بلا دليوا قير بدي بلا قلميوا قير بدي بلا مجيو هستيوا قير بدي يعني تاني ام وك كولتورا عربسكي ام حتى يبري tirka bikin o devleti dewletê ew netiştekî rast ancak meriv ew enerjiya xwe ji bo guherîn pêşveçûna ziman û çanda kurdî bikê dîwarekê qayîm pişta xwe mesela me xwe vî baweriya xwe hani. anî yani ancak ez çand û hunerî tiştin bikim tiştin ku mayînde ez karibim bikim hingî dirêym rehet be bêhnam dernakeve wektin ez çêra jî bikim ez kûça jî ez çipkim ji ez vana bikujim ji boş. Ji bo min çiki rewş nagwerî. Ji bo ku rewş bigwerî tiştê herî xurt ez bêm ziman çand û huner. Zimanê xwe meriv mesela ez karim tiştekî wisa bêjim. Mesela em dibê şer. Ê ku çiyê şer dikin. Gava bi devleta Tirk re şer dikirin. Heke ew kesên hanê bi zimanê xwe şer bikirane. Ez bawerim istihbarat pir qesba istihbaratattır ki. Mesela gavak hati tesis dest kısnen ne olsa. çet Çetkirin bu ekodan Türkiye navkoda haberde ne rastla rast fehmt kirin. Ama aynı keliyede karbon hareket mikin. Li gerilla kurmancı avcı Türkiye mesela despek aşer nota da Kurdistan'ı kes Türkiye'nin zanib ama çiye diyse komut ser zamanı Türkiye bu. Asker bir rahat. Jeder tıkısın yani. Tabii. Leve dönemi eke kurmancı komut bedane istakmil bir kuhereniye mastır babuğa. Yani ev ne zanım yani merve belki karın rahne belki karın bersedeki bir dinci bu belki az ne zanım ama e, az ve bavariye demem tiştin hene mesela sembolik ki, ama benge yapıp mazın devinin yani mesela kesin ku behtir em televizyon edibinin kurmancı akaftin avan u jame gjeleki shefçudaje. Belki <coughs> besa şaira niviskara bikin. Tamam mayinde ne? Şairin pırmızın hani mesela. Bak az bizim mesela Şerko Bekes Lecivak Şerko Bekes'in aslında ki siyasetmedar anast ki. Siyasetmedar kurmancı haber bedin ultuştin bir bejin behtirt ke veseli var. Yani lama kesin sembolik kesin huyayi. Xwedî derketina wan xwedî derketina me bandostre. Beguma. Yani ev şerriku ev çekdar serici vakte got neptir ki bu kurdi bu peyviyana bu kurdî bijiyana netenê ew ê şikestinek li dagirkera xista her wiha ew bandorek mezin li civakê jî bikira yanî ji ber ku civak ew ê li wan bineriya û wan وانه جی قیمت بدانا زمان و بهتر لزمان خودی در کتانا جبر کو لور زمان باش نهات بکارانی civak jî piçekî ji ziman bi dûr ket lê mixabin e, em îro neh em bi xwe dihesin û em bi xwe hayl dibin ku ziman çi qasî girîng e û di jiyana me di ciyekî çawa e, mezin digire e, yani ziman wextê ku tu nebe النكار تشتكي بكن و تقوت يعني او بحر تشت جزاروكا دس بيدك اللي مخابن ايلو زاروكي مقش ديل قرتينن دستي داقر كراند چاوا ايلو تلفزيونين داقر كران بالتركي بعربي بفارسي وشان عندكن و لقور دلي زاروكا لقور كيف وزوقا زاروكا برنامج اچيدكن و زاروك جي شسبي حتى ميرو حتى بشنيرو حتى ايفاري li wan bernameyan dinerin bi zimanê wan bernameyan ji zimanê xwe dûr dikevin zimanê dagirkeran hîn dibin fêr dibin ji ber wê jî televizyonên kurdî îro pirin yani îro li tirkiye jî li kurdistanê jî li awropa jî yên ku bi kurdî weşanê dikin hinin têra xwe çêbûne lê divê televizyon van çêker Kesin du navkarên televizyon de giraniya xwe bidin bernameyên zarokan. Ez û tu bi Tirkî li filmekî temaşe kirî, me bi bi îngilîzî yan jî almanî me temaşe kiri ew ne probleme, ne pirsgirêke. Bandorê min jî nakil, te jî nakil, cevakê jî nakil. Û nikar ji vê saetê şûn di min û zarok, zarok elleki giring e. Zarok ji yek salî û heta şeş salî tu çi bidiwan destine. distîne. Lewma jî ew bernameyên televizyonê yên zaroka yên ku temenê wan di navbera yek û şeşa de ji bo tu bala wan bikşîne televizyonên kurdî divê giraniya xwe bide ser wan bernameyan û ji bo wan zarokan bernameyên xweş baş çê bike û zarok bi zimanê xwe li wan bernameyan bine rida ku ji wî zimanê hez bikin û bi eşqa wî zimanî مزن ببن بفري كبن و او زمان بب الزماني واني حياتي بب الزماني واني روجي حاجه مسانك امين كاربن جبركو yani hafta çünkü am gelek ser zemin peybin libra godarin ma şaş film nekin yani ne birjin afça acaba ama tım tım ser zaman vak beri astomarın radyoji am brevde peybin car caran dibi am de bernameyin de qala zemin bekiş berku zaman tünebi mafemetun ne yam kalat ki bakın. Şu işten ne runuşti ku am besa veketkin. Mesela ana rojava şerbanin rojava kurmancı kısetkin. Her havayı mesela gelek tiştadeci dibin minak jibo civaki. Yani verexni hani am nikan jibo vapkin. U civak şey mesela sağlam tır huyat ki. Li ana mesela merib bala xoddi yani em alternatif ve her kadide her avayı em alternatifa bafrin. Mesela kesin ku vergeri karibim bikim teni graniye kubla bedim vergeri. Mesela eee ev kabı Mirza'yı buçuk küçük prens tekir gotun salam mı e ne kund e gerek havale mi diyor ya ka tene kund diye mi diyor valla mı ne kund diye gerek kes bahsetti az ben de kurdi bum az ben de mam mam mam. ma hatta havalekimi gwaze wergerînim beşek jî werger kir ez jî li wer şenxana avês da dixebitî mîngî mi dît wer mi ji wer şenxanê kir mi got havalekî me ye werger dike hê min ji hunê bila kurmanciyayê nerkê baş şebe abê ew jî ji min re got got ji xwe yekî çê dike got çima wer yanî xwe tabandine Favaz Hüseyin çetki. ki مجي هوالا رگو او جي گو yani acizi bunu hatta gو او قصني بي ما ورگر kiriye yani خوسكا هيا مجي هبا pişre ya Fevaz Hüseyin sağlık pişre derket lez ben demem مگو از ناخویدم Daha gram. شخوا فرانسی نه فرانسی نه ترکیه جی بله. مگو belki kurmancayı خوشترش el bende ma ma ma hatta kurmancı derket mi raşt u hatta o havale mi ku eku peşniyat kirin ne piros kirin got meyze kurmancayı derket av khat bende mai rastlıcı taliye talin derket De bu yani de bu kuyun meci خوان şkora خوشam çu gelek خوشam çu le her kitap ne valiye mesela az bخوا çiroka zaf hestkim Hı hı. من demek ki bu vakit ديت وبالا خود دا yani ana beter ceribandun helbesti müşüldüm ama e, dilimin Çirokava'ya yani Ser Çiroka'yı yani Çirokemiş Nivjoman mesela Çirokem vagone mi demişsen etirin. Az ki treni de reviti kem yani metkir yani az bizim vega tren rakirne. Er tren rabu ci tren rakir şu. Beriga kurakin şu da se sala gotun tren rabe rabe rabe e, mejigo avkas biranin ve de bu sizin acayip tren her izede kurt kartiyin û kurmancî deng tên min yani ez wisa hestiyar jî bûm ku ez ê çîroka binivîsînim çîkî ev piştî ez bêjim sî sal din ew ê bê tarîx yani dönemek ev kurd ê karê çermê dikin karê tekstilê dikin her trinê diçin tên û ew sohbetê wa ew tiştên kelewa jî muku ez vana gerek ondan hekim min nota digirt mêce <coughs> min sê çîrok Se tirou quindim, vagon vagon. Penç vagonun tren, mugaze penç atamam kim? Ve nabeyne de Çirokin dinci minifsant. Yani Çirokin <coughs> Brastiye ve alakadar. Li embejin mepkua afran diye gelek helave. Çirokin dinci minifsant. Çirokin cihi cihi. Li bajari. Embejin Çirokin bajari betir hoşam için kozmüsin. İcabe ev Projemi tamamnebû. Çîrok têra xwe nedîstêmde ez karim çap jibkim. Tirên qediya çîrok jî qediyan. Tirên qediya ama çîrok e, mi tamam nekir. Yani pênciya mi tamam nekir. Yek nîvcoma bi destêmde. Ji tertêrênekê bikirinim. Çi e, bikirîrokê xwe berdewam bikir. Xwedê ancak ez karê xwe bigorînim. Ancak bin ku sonê şivan. Em tebe bin hêla İzmirê Tirên hêl wê de heye. Aydinê de tirên heye. û bi rastî jî e, ez çûm trêna wê jî xweş e û rêya wê jî xweş e û xweza gelekî çiyayê wê şênkayî gelekî xweş e ez bawerim tu di wê rêyê de tu çend cara her werê tê têra pirtûkekê çîroka bi ser hev nel serê mi de hene gelek tiştên ku min balam de hene hani min kurgu jî şekir bu ama bes wext ez nabînim wext nabînim ku rûnim û serê xwe yekçar bidim çikî telefona min lê dixî ez mecbûrim ji bo کافێتەریا خۆ مجبورم تەلەفۆن بەکری بێلم و ئەم نویسکارین کورد نەتەنێ نویسکارن شخێنی نویسکاریە ئەم هزار کارێ دکە هزار کارێ دن مەرف بکێ پر زۆرە یانی نویسکارین خەلکی ئەم نەڕەحەتن سەرێ مە نەڕەحەتە نویسکارین خەلکێش خۆردارن بەر پەراوە دەگەرن کێفتارستانان دەگەڕن کێف دکن زەوقێ دکن بەخاتونان ڕێشەرابێ بەدەخۆنیانژی خاتون بمێرا ڕێشەرابێ بەدەخۆن کێف دکن بووان فانتازیان دسروان ت خیالین گله کی خوش تحساس کرد الاما şu چیروکی می بهتر بهتر کاوتیکن yani tu bala fazla kurutu kaotik dijinçik. Yani araminine. Mesela az bu ana je kaotizmi mgo gelos çipkim. Yani mehelbes helbes min zede eşant. Yani ev se sal çebul li kafe çar sal hatta. Se, se çar salı yekser mi khoda helbesti. Hatta jmat klasik modern şehbin mukhvant. Hatta jmaat was le kurbum. Şu eko belki gudart kir eko hatine kafe her mruzamı kir bu her az eşyayı ditim herkes goya avçı havalatı her ku her ro her ro aynı yani tesiri karemi iştikir yani be morali min iştikir gerek derdim bu و همی جی بیچاره خو یعنی دکردن از گلی کی eşyam le جبو هلبست فیدایی چه بو yani dosyam ya duyam e, na, natiye çap kirin و از باور ما به çap kirin demin peş و او dosya mesela yekser yave dönemiye yani ev kitaba Kurdistan bul betir hayalin kevin bu Karım benim çen sal beri. yani ev se sala dosya ku nu beş çap kirin ev eşin ev se salin davin teyde hene yani Ez xwazim pirtek eşte bikim. Wek Belê. kesekî di nav helbestê de û her wiha pirtûkek de helbesta jî heye tu helbestkarî. أه، از بخوا لدجی أه، ورقري مم ورقة البستان بله کم زیاده اجی جار جاران تشتين كو دلي مد كوم دب دجب كو أه، هستي بین دبن چارین چارين وك اجی نه نوك هر بس که خود نرم لی وقتی که او تشت بمرة تشي دب دزی دلیم مد دزی از دنفيسينم و دخوینم جی که فام وقتی کش هلبستان کش هلبستکاره کش هلبستین یوربی از دخوینم جی که فام تی لی از خوازم بی پرتم هلبست گلو ورگراندنا هلبستا بته چقاسی راسته جبر کو هلبستکاره کی لاتینی یانجی هلبستکاره کی ام بین پابلو نرودا لگور نرخ و باوری که نشوپی چاندا ولاده خو نتوا خو باورین خو لگور وان هستان هستین وی تبرادبن لهف دجبن کوم دبن و دهرك دبن هلبست قالوا دما كنت كردك راب بابلو نرودا هلبستك بابلو نرودا ورقرين كردي اوه چقاسی او تعما کو پابلو نرودا دد اسپانیولی اسپانیولی او کردی چقاسی قارب و تعمی و اکلی و زوقی بده کردان گلو هست وک هفن آن دماکو وردگر بیا من لگور من از وها دفکر مزمیم دما که تو هلبسته که وردگرینه نتنه وردگره هلبسته که نهته آوا کرن جبر که تو لگور هستین خواه لگور civakak tu dinav dimezin bu yê tu tiştna têgehna hîsna tu li hev top dike kom dike û tu werdigerîne tu çawa dibîn yanî werger bi rast wergerah helbestan çîrok tê wergerandin ez rast roman tiştên dini, lê helbest nizanim min li gor min ez bêm helbest tiştekî ne ku ez bêm şaşe hege bê wergerandin jî nabe ew helbest dibe helbestek din ez wiha dinerim tu çawa dinerim gelek care welê mesela helbesta babetî heye helbesta ahengî hene helbesta ahengî yekser xira dibe يعني آهنگ هلبستی نامینه لی هلبستین بابتی مرفت کاری حتی راده اکی ورگرینه لی هلبس ورگراندن هلبس yani جم بیجن دکارم بیجن چیروک جی بشیندن جی رویه تکیدن شخوت تین داین چونکی چما yani merv bart ki hestekidin bart ki ligor fonetik u tama zamanı xod tiştin bart ki mesela Kavatu orgeri tiki tidneri ev ve gotini hane gotiye. Le kurmancı ev beramberi ve çi Em mesela bevejade yani em kalıbin zamanım mede tiştin vi vani hene em karın karbinin. Yani ez bem orgeri de malzeme belki ne yateye ama ruhiyet dibe yate. Ez bu sabah artık. Yani mesela az bejim e, kitaba ki kurmancı ki orgerinin ser zamanı İngilizce اری بابت کردیه malzeme kurdiye li ruhiyet ne kurdiye ruhiyet ve ya İngilizce yani çünkü ruhiyet xo bartkin vi şekli civa xo civa ka xoji dedin naskirin yani helbet werger tişteki başe ama tedbeji wergera helbes yan çirok ez benim çirok roman farstır cano yani <coughs> e, ne ku ez dibejim wergera helbestan ee, şaşı yan divê neyê kirin na ez xwazim vê e, bînim zimên yani ez dibêjim dema ku helbestek <coughs> ji zimanekî din tê wergerandin yan ji îngilîzî gelek tişî jê didê ha ez dibêjim yanî kêm dibe yanî e, dibir helbestek nû yani ji ber ku bi rastî jî tu nizan helbestkar ew helbest bi çi hestan bi çi hîsan yan jî xwestî çi bîne ziman dema ku ew tişnivîsîne ew تشت li pê hev rêz kirine bi kîjan hestam kîjan hîsan gelo dil xistiye gelo dilê şiyaye gelo şikestinin jiyayê gelo Çi vate barkir Ha, gel. yani- Serve ha, pevi. yani Yani li mertkare derve, ha. deh vate. ha tu garib bi bi dehan wate bidê E سبەیوێن وانی هەنا ئێ تۆ وێگە وەرگەر بکی کیژان واتەیە توێش خۆرە بشیری واتە هەری گۆری مەخۆش گۆرتە ئەما هەلبەسمان کیژانی خۆستیە بێ تو نزانێ یان جی بەوەیەکی هەلبەسفان بخۆ وەرگەرینە هیچ چێترە هیچ چێترە yani mesela em bejin Mehmet Uzun zaft koyun. Ev civak mesela Mehmet Uzun besa abidin paratu musun kızıga psaya Mehmet Uzun hatın nasin. Behtir. Hozin hatı var nasin. İlca Mesela ام بسوا بکن gelek Ali Kariş Mehmet Uzun. Hatta em karim bejin gelek Ali ve Mehmet Uzun puxa var gertkir. Şu an Mehmet Uzun zamanı bir Türkiye ne xarab bu az bavarım. U despeki de şu an Türkiye ne dinebisi. Beli beli Türkiye dinebisi. Yani Türkiye dinebisi. Berko duvi varid o kemasya ve şu ev tünne bu. Garip bu desteği hoji kitabe xor garanda. Mehmet Uzun belki vakt net xost vakatini jibo var gara Türkiye. Çünkü تخوست تشتين نو بنفسينه تم تمي وكاكو ji ber ku tu zanî çima zuha dibîn دستيمي ده ji gerek xwe? tiştane و az naginim. Vi okey de bu. Çünkü min rubru jin M- Mehmet Uzun rahmetli münasikir Bodrum eşi mevcudiydi bu. Yani Mehmet Uzun desteği de gerek proje bu. Hatta jimene gotu bu Zarife u Alişer eze benim sinim. Az devim az bana benim sinim. Peş çent tiştendin jigot yani pere. lemedi tiştekidin desbekir. Kay e, yani hevt karibu kovsa dit şey yani belki jiberçi ez bim e, mesela jandos pişre betir huyani bu. Jandos şey e, tamamen romana jandos bet, romanin jandos betir evkin yani di, e, dirok edigri Ahmet Khaniye. e, Şeyh Said'e e, yani jiber ve ki Mehmet Uzun betir hatırlasın. Navdarên Kurd romanê wa dinivîsand. Янжан бежин эку ванда серва хати нухмандын. Вана да хуя кирин. Jibber wê ki û Kurcî dîroka xwe hê nexwendibûn nikarbûn xwe îspat bikin xwe ifade bikin hemîş filan kesîne mêzên ev bav û kalime hene yani mesela wan ya dîrokî hebû ji wê ki Mehmet Uzun Awqas yani û nan xwe Hesenê zamanı jî zimanê Halim Yusuf maşallah pir pir xurt e şivan dema ku <coughs> yani kitêbên Mehmet Uzun mi Tirkiye wan jî Kurdiye wan jî ez karim bêjim her berhemê ku du cara sê cara belkî min xwendibe ew qasî ji ber ku dema ku me nû dest bi xwendinê kir çi ber me diket me dixwest em carekê du cara xitim bikin ji ber wê jî dema ku tu berhemên Mehmet Uzun hem Tirkî hem jî Kurdî tu dixwîne û tu wan dide berhev tu dibîne ku ji زمانه محمد زون جی کردیا وی بهنا تركيجي دي يعني او ده جي جي جينا ده او غالبا دهبوكن وي ده بهنا منطقة تركيجي ده فوره خيادك يعني بلكي جارا اول وقت تدخلين اللي هايلنا به اللي جارا دودا وسيا دما تدخلين دلوي منطقة هايل ده بتشكي جبروي مقوت يعني أه زمانی محمد وزونی ترکی جی اوی هبه برکو برهموی کردی جی ده او تسیر و باندورا ترکی ده هیس کرن ده دیتن ده برهموی ین کردی ده زمانی وی ده خویا دکه گوداری من هاتی ده او آنا چه بو آن هاتیه بحثا شید او هر دو di zimanê wî de e, xuya dike godarê me niha divê ev ana çi bu an hatiye بس شتك ew her du her du agir pêketiyên hefteya çûyîn şimmer Em tafan mı pek? helbestê dest pê kirin îmana me çıkandın نظام از هستيار بو ما هفته که از خو زیده helbesteke bixwînin اه والله باشه بي از از بخو يعني هفته که نظام زیده خو هستيار هست كم نظام شما شما تدل كتير. بدويني جنينه تدل نا كتير. نجوي كي از Kedî بم neke kuru. لا لا لا em herin والله نجوي كي bibêje bibêje jimir bêje ez kekê te belki ji bahar hatiye و از ne خو serbest hisnakim dernade bahar xweş e, bahar خوش لازم karım merga bikerim belki jwe ki nizanım Vallahi. kulik bidim hep ez dibêjim te dil girtî hayê te çineye te çavdara hineka dayî na والله Eger tiştekî wa heye û tu nikarî hestên xwe bîne zimên li hember wê xanimê ez kekê te min li ser navê te zêr Sê bi o çikê wê bigirim ez ê wên binere قیمت شوانی مزانه به جتا حز دکه درخستی تا تو جی دلی خود تیخوی تشتکی واهی یا نه نا نا نجوي نجوي. از بين مرف تولهوي بلكي هراوي مرف جانا خود تولهوي ندبيني مرف جارنا بلكي خود سبيرني دلي خو بلكي شيء ابد نزانم مرف جانا aslengi و gerek aslengi و tevlevi dibini ku çareser nabin ingi merf li qoserê yekî mirtiv hebû dema ku di tengî jî êdî serî wî dibû def digot tiştekî xwe tadenên pirsgirêk problem şer pevçû digo pivke zirnê û bide qûnê çi digo pivke zirnê û bide qûnê yanî tiştekî ji xwe neke problem em bixwazin nexwazin tiştê ku em ê bijîn bi şeref em ê bijîn بجین قوسري بكيفن راسي كان هوالمي قوسري كيفام جوارتي از بخو بدبينم از انساني كي بدبينم يا جانا خود بدبينم ده هوالمي قوسري هر متكنين هوالم gelek هوالم قوسري انا جبو قوسریان كتشي وجه جداية كتشكي قوسري وجه جدانا چاوا مثلا جدا yani مثلا gelek keşkin mesela nesebinin e, قوسری mesela e, Belki- e, kerborani bak ağa kuyat kedin mesela zede granın ne mesela el nesebini vadara granın yani ne zanım rahat ninin yani ne kadar beşim rahat cevaki durum falan na na na mirada rudun ama ردكن granın yani Gran. zede rahat Bina hanek ağati menek nine yaşmanti. eri eri يسون بخو ليا قوسري برهنك وراحت كشكي واجي يعني وك <coughs> راحت حركت يعني تدبي دبي تشد بيج راستا دقرونا يعني خوشم تشاف سانه دقرو بنوا يعني بو ما قوسريا سال 12 ما 14 نيساني كما مش خور ناكن قم تشتكي ام بيجن نعلت لي بمانا شيست حفتي صار عمرو 80 انسان ام رابش بو فان شيست حفتي صاري براداي ام سري خو ببرسكريكا وبالدرد وكل دنير بيشينن كهمدي هر تشت بيجي كردستان وقديا أذهل بس كيف بخون مياتو <coughs> يعوتو هلبسكار وترابم آه، نا استغفر الله الرابم هلبستي بخوي نمبتشكي هلبس خوندن سری خو قابلیتکی یعنی نه والا قابلیتم تنی ایروش آه. دلیم هات و شفیش دلیم هات و هلبستین کو جی حظ دکم جی آه، اجي حظ دکم يعني هلبستك وقتي خوش بخنا بيب نفيساندن و هلبسكار حقيوي دابه براستي جي دبي مروف جي حقيوي بده جان زانم جميل دني تبيهستي نبيهستي نابيوي او جي آه، نهال اوروبا دجي آه، هالبسكارن هي جاي اسكارن بيجم دناف هالبسكارين نهايين صاخ يهري بربچاف يك جي او هكي ما قدرت كي مسلافك سلافي خوش دشينن هكاج نهال ما قدرت ديك وقت قلت سلاف ام جير دشينن وام سركفتني جير خوازن ام البندا برهمي وين ين ينخوش وباشن أه بالنافي قري هلبستك نفيسية روجاكم أب هلبست خوند براستيجي هستم لحف قريان هز دك ازنا ما كرموان هستي خوش هبك لحف قريان أو قاسي بالشوات أو قاسي بالتسير نفيسية نتو كسف الرياية نجي جور دكتيه lê cejnê tevî kirasiyê reş dake bi kuçan her destê hemû kes evşewitiyan cejna te yê hembêz bike tenêştiyan hêsiran bide hev bike girî bigirî bêwartiyê neynûkên te rakirine û xwebhezkiriyê nedayê hezkirin sifragirî hatî ber te bigirî بەختەواریە ڕیاخۆ شاش کریە جەلی بووی جارەکێ درێژی چ دەکە گری تێب دەستێتەوە جل درونێ بارانێ لە بەژنات دەگرتیە خۆ بەخەمەلی نەبگری بگری بگری هەودوو شیارکردنە برینێن تە ژنات ماردەڕووکە خۆ دەمەزن کری لە پارزەمینێک دن دە ناوا لە پێم پەنجەشێرێ دە داگرکەر سمبێلان باددن ئێشا برادی دیتە بگری ئاشبوون ناوێشتەرە حەسرەتا بێنێک هەوا تاسێک ئاوا زەلال مرواتیا پرچه جانیت ده توقا پران کری هستی خواه مجیان چول بیار دکر رونیا یا لمپین بازرگانان تیر دگرین دبا دگرین بسر عرده ده عزمان دگری بگری بێوارتیە نینوکێن تەڕاکردنە و û xwe bi hezkiriyê nedaye hezkirin belengazî dibarê dilqê te bigirî cildirûnê baranê li bejna te girtiye li oğra te yê girî xwe bişo lîlî digirî meyrem digirî disketin malê wan pêxember digirîn نقلیسکین خو دانه قرتینه جروجا بحرا سور قلشی لبن دیواره گری جهود گرین بگری هەبوو تو نەبوو دەبێژم بە چەند جیانژیە قافوێ دە قەومەک هەبوو وڵاتەک هەبوو یەجوج و مەجوجێن چاپەقلە پرتوکێن پیرۆز دەستە بێهشی لێ بەلاو دەگرن جەندەکێن بچووکێ دایکان تەوی خەون و چیرۆکێن وان ددان بەرهەڤ سوورەت دکشاندن سەر ji narîna qesra şirîn li bayî zêxanî digirî bigirî bigirî بێوارتیە نەینوکێن تەڕاکردنە و خۆب حەسکریە نەدای حەسکردن ڕشکات چاوان وەندا کریێتە بگری کەنگی مشگرتن چاوێنتە ئابی لەسەر کۆم بوو کە لەگری نەمینە دولبەر ئاگرێ ئازادیە چوویی تەنێ ئەو دکانتە بسرینە خۆ بدە بەر پێلاگری بگری بگری بە هەبوونا خۆ نەمینە کارێت چ کەسیە ل دنیای ک برادای خودی پیوانی دو دلیبون نکاری تیه لال ببلشگری بعذرشگری ل توشه چوی ابینات دنگ تین جکونی شینه حواله وی کتی بر تکری زمین لکیلکار ری کبوک اگدگری حسر خرابی دکوشن کلاخو نگره کلاخو نگره Jibe, jibe bêbextiya mezin bivir de bi her berbangê re melekê serê sibê digirî bigirî bêwartiyê neynûkên te rakirine û xwe bi hezkiriyê nedayê hezkirin pêçiyên helbestê xwîn kirine te bigirî îske îskan xwe spartin qîrqîrikê îske îskan xwe spartin qirikê bên çikiyayê li te رو ند قرتی و پوز بلندیه بلا لاشێتە بلە ڕزشگری ربن و هستخوار خوزیا خو بینن بێواربوون و تەنێتی بە هەڤرەکەتنە سەر ملێنتە حسنین خو بەنامارینە از بگوری بگری هەگەر تشتێکی دەرەو هەبی ئیشەت ئەو ژیفەدیە جلدرونێ بارانێ لە بەژنا تەگرتیە لە تەگرتیە سەرێ خۆ ڕاکە و بگری بەلکی دەسینگاتەدە جیهبە بە ژڕوویەکی بکەنرە Uh, biggity. Biggity. Ah, ähm, um, yani. Sıradaki Lazi. Bu zamanı zıkmaki e, yani Maryami Abuzdelişi sıradaki Lazi. Bu zamanı ko e, zamanı zıkmaki gotiya münaj gudar bir kim serde? Mkarın Υπόζωμα, το φίρτε τη. Α, να, λι, να, λι, να, Μα, τι, τη, χω, ό, το, μου, φυτάδε. Α, η, βέβαια, τα τσίφα, το, colocou ofendida, toda piedade que falava, calme se ligou viva. Despa sugitava, bocaș cu inelana, varhudas na dinana. გა მაგელი მიჩკინა და აწიჭ ყაფარი მოგარა იპიჩი დადინა Oh, Lord, you're σε πεθαίνει φωτονά Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι, Ach, ne bibina fasurinana Mehane gudari dikim dom dike. Böyle strange nezi helbesin ki hem hestiyar kerin. Müjgo strane ki aynı miname derdi habuna kuvvet kişinin evji. Ve dahi گمان ki که زمانه ما هبونا مهر سرپیا به ئەمێ ڕۆژێن ئازاد ببینن تشتین بیرەنگیت بێشتێدا وێ ڕۆژێ ڕۆژ بەری وەزنە شاش بم بە هەواڵە ئەسرار ئەم ڕۆنشتن ئەو ژێت باوەرم رادیۆ بەرنامە لازی چێت لازی چێ دکە بچێکی سەر لازان ژیان پێبێن لەسەر ڕەوشاوان لەسەر زمانێوان ڕەوشەمان ژە ڕەوشە مەگەلێکی دژوارترە یعنی مگۆ ئەسرا îro kesin ku bi lazî wek te karibin bixwînin binivîsînin bipeyivin çiqa sene ku tiliyê du destê derbas nakin pir zor pir dijwar e rewşa wan îcar barê esra û yên wek esran rastî jî gelekî giran e ka vê çiqa sîkaribin bin vî barê dirabin serkeftin yemiş esrar dixwazin û em bêhnek fireciyê dixwazin sebrek silavek jemjîrê silavajiyê hewalek baş e چقا سی کاربن بن وی باری درابن سرکفتنی همش اسرار دخوازن و ام بهنک فرجر دخوازن صبرک مزید Slavek çem jêre سلاوا dişîn, جی ام hevalê me yê حوالك باشه یا شبان وی روژه چه هستریم çi bû ام مجارك خدا بيجي مجارك اللي ام زيده هستيار بون از خوازم بچه کیجی ام وی هستیاری سر خو بقورین برا هر از به حوالك جنر د پیوی فیسبوکی د بکامرا صحبت دکه صحبت خوش گرم شو صحبت من تزانه بي چوان çi qas ger يعني حطت بس وك جرمايا دوجهي هدي هدي جي ازهم صحبتك مهم جي تبر از بعد خو مشوار يعني هدي هدي مجي م هستين م دلي مجي نرمجي هدی هدی چقل کیف جی دبم کیفام جی باشه شوشک دودو والا بون ام karım bejine Rahat be. Serbest sen ne yapıyor haber değil? <laughs> Ya bu da, تشلابش خو از باورم ساعت شي kar saat evine rabi saat şi gor wiyan bepeyvin saat yazdakiyim çel dakika mı saat yazdakiyim çel dakika iş xo ev saat saata o, xawa ihtiyar u mirişka bevrete ji evar da rahat kevin <laughs> kesin ihtiyar u mirişka bevr rahat kevin وشخوي عمري وان 8 وان دبن حجدار او جنوها ew jî niha westiyan raketinin em bi xwe bi xwe manin ê di taximê me de eyara me dimanin بخوار ez piçekî بخوار nabînim rabim ser xwe jî hem sohbet xweş jî hem jî kêfa min ciyê lê mîzê zor dame spor nabînim herim bimîzim jî gwez çi bikim şûşe dustê şûşê vala henin û yek jî at dije heye şûşa xwe vala min karê xwe qedan pê tê dimîst û min danî ber xwe ve jî sohbet dikim sohbet dikim tu navê bi şaşî derva de rayêrim şûşa xwe ez bi ser xwe dikim şûşa mîzê bi ser xwe da dikim سری خوب خواهی نه yani yeki garip ne bana faraya. ya ez Saçı bu bu tabii. ez bûm ez dîn bûm tembeliye koy <laughs> tevani koy. Az Rabiyan Best abi. Onu <laughs> Türkiye'de. Bunun alel çabiye şey diyeyim bebe. Ben de bir hoşuş. Nizanem tişteki vahap serin mirov bebe. Havca dikim mirov ko halal bike. Yani ji aha sor bide bir haber dedi. Dedi böyle değil ama dama ko nukutek miz bir sertiliyata biketa. Yani ji tedesti ko bida جي اسلامت دگو دگو آخا سور دات دیاته یان جی مزنه کیتا آخا سور سر دستیتر دسکنند و آف برا سروی آخیت دا او آخ دنقطی سر دستیتا دو جارا سه جارا و او دعاك دو خوند نزانم آنها نایدانه تمام شوی صافی بوی شوی حرامیت صافی بو تیدی حلاله جانزانم مگو دویمه او میز کتی گلو شربتی بخو اوی چاوای امی کاری من حلال بکن یعنی جی اما زمزمه یعنی شربت او جی تشتکی خوزایی رو یعنی تشتکی یعنی نورمال یعنی دبکو بشاشی شخوات تو پری جاران دماکو کردستانی بزاروتی نزان دبکو حتی بسری تجی کد درگ ما برین دبو ما دشوب سرد دمیست Oh, fedaiek. Ah, tu chawa khwin de bu, yani tadi mzaru bu, amna rahat bu mzaru tim rasti ji zarukin ha ne zarukin şiban. Zarukin ha zarutiş bir kirnin. Ev internet u Facebook u listik mistikin internet ederketini jiyana wan gish bu kompüter. Emberi ne usavun. Ne kompüter bu, ne hoşik televizyon bu, ne radyo. Em 24 saat al derve bu. Bir cema kelime وبخواس بالشرف جارنا أم دناب وان ستليانا دقريان أو ستلي نما دنيجي مرد تشنكر وهنجي بني نجي مرد بوك بنيجي كرا أو قاسي حشك دبو أو قاسي دبو وك كبر ما بيل ستريات كل ستريد بنيجي مرد قش هور دبون يعني تم خواز دقريان چوبك سرگویا کرکوبا عملی بون giştî hûr dibûn em tim xwaz digeriyan çopik sergoyekir kuba em lê bûn pirêzeyekir kuba em li wir bûn Ha, o mesela zarok değil de hoş ya. Yani- Hazine ki vakit kutu peyda ki koli ne vakit pişmisiye ki. yani diye. tiştekî tuş xweş tiştekî Şopa nake. merel diye hep. Ne yani ev tişteki taybet rastı. Diyeceğim. Tişi tişteki beraday avetini çöpe mesela tur atıcı tişteki bak kıymet. تنبو جی هبو توانه تنبو جی هبو یعنی ام ام زارو بون راست ام دگریان مکیف دگر مدلیست لی او او آنها هبو نکی توانه چه بخوازه دندره ساعته که دکاره هر بکر Bey. چه دعمه خودی هب دکاره بخور او او درفت هیه بلی نو سابو Ne keyfi mere bak berinas. ها بلی او درفت تنبو یعنی چبو چکولاتا که جبو قولا که جبو بسکویته که مکاری بو ده تقلب آویتا دیجار ام زاروکم تاخی ام پف قصر جیوه چاقی زیده پیش نکته بو زیده مزن نبو بو او شی چمی زرگانی ویده گش عرده والا بو گش عرده بیار بو و جار او عسکری دی چون سرگو مرگوی خو گش دور بالا دکرن جار ام زارو پف دکتن ام دی چون سروان سرگویان مشوار المیون ددان هد او صفر المیون مد کیسکات مددان هد او خدرو هبو قصری لسوکا قصری خدرو یکی نیو عرب نیو کرد بو دما قلت بيبي تتجي دبي فعمنا ذكر خوان نيبي عربي نيبي كردي بو علميون ويد كري يجار ام اف زاروكي تاخيب بركي بازدك بيز داروك ام تاب دكت او تشون سروان سرقويان ام دقريان علميون مد هركي 5 كيلو شش كيلو علميون مد داهر وام دهات المدفروت آه، خدرو شو خد خود خدرو هم علمیان دکری هم جي فندق تید بسكويت بسکویت نوك هبو قدام تید هرتش تشت تید هبو پریکو دگو علمیانه و او ما پرج نه دستن شخوا درې دکانې چې هبا مشخور لقا لګوري وان پرې خو مجه دستن او مدګور خاطرې ته شامس چه مسئله و بوش مثلا میزه یعنی دما کمسر سرگویان دگر یعنی دسته خود بن سرگویان را دگر یا کلمک دسته تر چو یا جلیت کی دریکتا خوین دکر مت و دقی کاکیش مرگوتو بو باوری یک چاوا یش کتی از ویج نزانم و دقی مت گوت ترق مت چوب سر دمیست ما بسرت اللي kot ميس ما تقول بلا rahat bebe يعني ميس بتشافي درمان مالي النار ما تقول يعني او نزان با چقا راس چقا درو دبكو دویم دي بکن گلو هوال موالین مکاری با تلفن إيه، به هوال را انا بیان میش تختور مختور پرسیا کا گلو تشتكي کی راس فرزان كاريبا كيف بيجي فرزان فرزان آه، معنی بيجي دکتوری او او قميون باراتيست ترابيست وراديو أوه، باراتيست راديو باراتيست تشتكي وها ونزانا بس بيما ونا Ne beşayi. او نبشاوية بيم كارن شوي برسن الحزناه هفال موالي هنا يعني اف ميز شفاية نشفاية فرزان براستي جي زاروتيا مد ما قال لك اف ميز بالرنجية درمين ما بكار داني قالوا اف بعاريا ما جوي ميزيتي ينو اف زمان تشابري زمان دريجي ب ب باواي كي جستر خو ام چونن دبكو جوي ميزيتي دبي لكولين بكم راستي جي هجاي مروب سر لكولين بكم Teşvik enteresan. نه تنه از یانجی زاروکین تاخامه یعنی او باوری بناف باجیر گشی رونشته بو Mesele işte gidince ana emli bajara dijinne. Zarukti de te biran meşan mı digir deste xo mitper çıkant. O meşeyin givji min devki derziye der tıs. Şeyim sa bak psikopat. Yani ana izdinim az ana vatıştanak. Bu zor eşyaz bikim. شبان او Yani yan merif xozay betir. Yani mesela miruyan min dikuşt. Hinek eko az in perevah bu. مهم. متخص از بکوشم متقول وك شيتين عندن ربنن ولا تشتين عجيب متكر يعني انا ازدواج اشتناكم لي هنجي مرب بي هم دي خوتكي يعني مرب بيتر هرچه سوات يعني ترجوك بس ما مكي ما هبو شبان رحمة خذي ليبه ما ولا صاغة عندي رحمة خذي لي ليه رحم المرياجي تبي والصاغاجي تبي نفسها جبت شبينا يعني دما كل كردستاني تبي لا تكو يكي تاسا كاف داني تقول رحمة خذي لي بابي تبي خوياي هم رحم المليادر هم جيل صاغة دار تا peşin dayı اه فهمي هذه يجا بس ماما كيما هي نهاجي الاسطنبولي عبدو ينابي عبدو قال ما قدرت كم سلاف جير دشينين عبدو نيشيرواني ميشابو kariye bu. كاريوي بالدستان ميش دكرت ليه او ندو كشتن يعني إيه، جامير حيوان حزبو ميش دكرت ليه ندو كشت تاني اوا دخز كفا دستي خو ودستي خو lê ciyê ku mêş di nava destî wî di her werê ew valayî jêr dihişt û diza berguhê xwe ye mêşê li ber ku got ping li senfoniya wan godarî dikir zevqa ku wiha hebû tenê mêş ji bo wek muzîkê kardanê Hu meşin ma meşe çi bikişte? Ne hingi var? Nana ev meşin e pisto, ev meşe vani raş vani biçi. Dıgırt, wa wa hapki kıl dıkır kıl dıkır wan behiş dıxist u da berguye xoya. Zhipinginyawan za kudistant. Миши читкер, знания, нам мен докушла, а вы чит бежин, сюрисинек чипу курманджи? Kelmeş. Kelmeş yani. Kelmeş zaf men nefret dikir. Ya o kelmeş. Meşi ev barda kadehin çayını inin. Medi kelmeş yani o ma kelmeş vak Hitler'in faşistin kelmeş. Sırf kunye demeyecin. Kelmeş ya. Valla Sırf kunye demeyecin. Ya tu tu çip kişi jwa khalas navi. Mesela Türkiye'nin ne var ne de. de. Az e, sere xot te binin palge az dinerim te vadır ama ci kun nefes az bisim te luydi bu zinit ke. Yani mere ve ji xalas navi. Ve اجي وسا عاجز دبم جارنا من لمبا بيتخس الديوارة من ميزات كرك الكوهنة صندلي يجي تستيم دقي شيء ما قدي شاي دقرت tam az ketim ber ciku sa le sekini tam be dahme sekini hedik az nezik tu nezik tu der bekim li qadah serde digirt و او نيف ددما ومدستي دن بر بيشا قدهي دفي قدهي دا وما جيش تكر مبر تاني حتى وستام جيش تكت متابت جدر يعني شباكي متابت دربه جاب ابي اشتكر ديامن كاركي كاركي دقو- بيروس ذكر <laughs> Eri diyamızda hacıdı bu. Gavat bir koz bir tiştet kim? Digo خودine iştu. Yani te لما قلت لكم çayı جي bana خود bir قده قده جي piski. Cana zede acıdım min e, palge mutabet servada. Bir kuyna val palge etiket. Diyamın disa diyindi bu. يا ديجا شفان كلميش حوجناك بتفادي يانشي دفتكا او دنجي وان دن Eri ya او insan. دنجي وان دن ايمانات تشوتش هفدخ خوك دهبجي او خو دهر Vak beri ninin ja. Beri pır pır havun ya. اي Mesela az bir meşi beri vak beri ne ilaç milaç tıkın tamam. درمان دكن جبروي او شارداري او هافيني İlaç yok او tıkın hani. درمان بلا دكن ناف تاخال تاخ تاخ تقرن بلا بلا لبری مرو نفرت تکر جارنه او سا رو فرقاوان يعني دراستيجي ها كلميش ها تركي نجات پرست وكفن خويني دميجن لسر خويني هبوناوان لسر خويني شوية يعني ديجار دكيريا هري خوشته دبب بنگ بنگاوان نایده تو رازی شی تدخو دب يانجي ستريس جارنا ميناك تو هفال خوم هف شادبن دويك اليجي دي للدورا سريتا دب بنگ بنگاوان بنگ بنگو قزل قرد بهيلي مخاركي بيروز كنفر <laughs> نا بنگ او هستين تا هيسين تا قش عمر قتي دبن يعني تيكا تي كونسانتري ور ببي يان تي كونسانتري قرتناوي ببي تو دفش كاري خبر ده نيفجو بمينش خود نما دبي اي تو نيفجو بيرو تو تبرا تر پشتاوي ده تو ازدف نك دريتا راحت نابي خودی تو سا سر کاری خویا چی سر کاری ای- کاری خویا ویج پشتات سوارد به اي ناهيلي كيليا هاري خوش تي خور سر پشتا داتينه بنج تترى ذك يعني بفكر دي شي نجي يعني هتصير قاسي زيادة ني او عاجزي دك في خازي خو بدي الي تدخل سر خباتك يعني او خبات وقتي كنت كونسنتري وي خباتنا به او كلميش بسر دكبه تهشي خو بد كلميشي تهشي خو بد وير تدليه دمينه لو ما جي كلميش دجمنين روباتيه <laughs> والكدي عفوا نكن بكوشن جيه وجنته قدم قالك كشتيه The same spibuje na ucho. Kušte na ucho. <laughs> Dal java naj, prasti dal java naj. Ee, Aşır nefret kim ya. Car bıcar olsa. Car ki ne zanım tesisatı. Ya uteş kemiş haberdir o. Neyse olsa. Kemiş haberdir. Ben de durabici. Tücmür kara çiki pek. Tücmür tücmür kara. Çin. Aşka ee, koy avul pek. Aşka avul. Aşka avul. aşka اول كيبو لكبو تشاوابو Yani mero aşk yani heskerin ev şevdu cüdane çekim. Nizarım ta pirse ki pir dijwar kiriya. دنش كاد Eri اشكو tas دركات tas tırsadım. اي اي Aşk كلميش tişteki بكره هر dövdireceğiz ve bejim saate meternak. Avkaz او قاسي باندور تكري شخو از اشکال همینی ده چی بو شوان دما کو ده نه ده هیس کر کو هستین تا تف دگرن تف رادبن یعنی تشتکی عجیب از بید اشکال از بیشم اما یعنی مرف شش هفت سالی یا هشت نه سالا دو باز بین بکی پنج شش سالیه ده متشتن هیست کر پنج شش سالی ده یعنی چاوا دوخین سیز ده خودی ده چاوا چه بویی ده دوخین سیز چه بویی پنج شش سالی نه از گلی که بیتوک بوم Havalekim lauka bu. Yani me... Efed yok bun evi. Ben 5 سالی به دست به نیچیره گریه 5 سالی من من زنی به چیه مسئله چیه یعنی من من تشتین heyecanek hebude o heyecana çi em nezanin neku vak az 5 5 sal 5 5 sal ya xoda neku me em gişti bu iradi ama me me me destek o tabet me tgov çi gelo kirçi te yarim tafim kir yani تشتين هبو تشتين هبو كان بيجي اسبانيت كان بيجاتا اتكلم Еко, дешко, това тъща, хисбъка кибо, як чен садибо. Na na ne ji bo jina. Me yani me bak tiştek hebu me hiskir yani o sala da pişre piştiçen sala min Freud ez barım nivsan diye gotiye merif zarok diye xodeji جنسیت بونا جنسیت خو هست که تشی کوسا مخواد مگو دمک ابراست نه نه کو خیالی بو یعنی متشن چکی مفدیش که درو نکریه خاله من فروید درو نکریه یعنی تشتكي از نخواز ببيش بس فديت كم نخوا شما ام خو خو از تاني ما كاكي هي تاني اركيت ما قدرت كي كي نا قشراك يعني نزان بس 5 سالي بوم يعني 6 سالي بوم توا سالا da me tiştek dikir. مثلا بنیا مردمان سیچر قط بو خانیمه ایجا حوالی کی مه بو ابجی ترک بو حوالی کی من ایجا me dizika mesela <laughs> yani beni ya ve merdiveniydi çeşme bu. Me de ve kodla çeşme. <laughs> Ne? Ya ne ve okeyde bunu. Ben zarok bu iş Yani بنی یا مردمین تو چشمه که بو من دوی خود دا چشمه من حسا آوی بات خورجی روژه کی عجیبه نیاو روژه کی گو حواله می گو کم او کی خود درخد یعنی تفهم کری یعنی مثل ما درخست ما هفدو زرقان ما گو گل اب کرچته یعنی کرچته کسا نبی نبی چی بو ما گو کرچته یعنی kerçite yani Ev jiya xo mezekir mi jiya xo mezekir Sıt bu yarrab kiri bu am zarokun am şo zarokun ya İyice Tişte olsa enteresan ten bir am yani bu az ne kadar bahsedeyim yani او نش شغل زايندي وجنسيتي او تشتيك وكريه وميرانتيا خو خوستي نشاني هبده يعني كي تشقاسي ميري Ez nebawerim ew Ferqiyeta vê de bûn jî nizanim wala. Nebawerim tu. Lez bawerim wat sala demek ki wê zaroktiyê de tiştin hene merv fikirê. Ji ku e, civaka me de û civaka civakên e, rojrata navîn mir bu xazına xazı ji jinê jortir e, e. yani mir, ciyê mir cuda ye ciyê jinê yani wextê tu dibê ez mêrim bi awayekî serbirlind û tu dibêje ê mêbûneta jî ji çitê ji navnekê te tê îja ew bandor ez bawerim li zarotiya te jî kiriyê li zarotiya we jî kiriyê we hûn çîkê xwe na wala ez ne malbatekê na malbatekî vî rengî ez mezin nebim yani ez bawer nakim ew tesîr hebe ez bê mereq hebû ez û ew me mereq dikir tiştin me mereq dikir me diku ev kêr çitê me vîya nedzanî yani Me tiştek net zani يا وحيدا وأو- مجو مجو قالا اشقا خوي عول بك تشمر شو قالا مريشكا وكلميشا وبسيكا كر بيزاري وشستان نزان برا بسيكا دا برا ميشا دا برا Ya az aşka xwe Awel az bibêjim انا بنابك هسكرنا نبيجم، يعني هسكرن. هسكرن كان صالي Aşk dijwar ki az bes bikim saatek saat ternake Ew du derece Lê yani ez bêjim care kem cinsiyetekî jin Ha. kêfamî jêr hatiye Ez sınıfê di duyan ji siya bûm Hengî ديسا در براستيجي تو سركفتي تزود yani heskirinek mi hiskir Keçkeke wisa selen bu navê Tirk bu şuxa Yani belki ne Tirk Göçmen bu nas tahmin kim Yani porayı hep ki ser zeri ver şu o keşke wisa sakin bu zede sakin bu meji ez zede zede او بم يعني چا بيجم هنگي نخوشيا ما بو محب جكارتاني باكي جبروي كيجي قد ما خبر ندا يعني ايكو حتى تقول وكو زماني بينينه استرانجي ندقوت قد نا نا قد خبر من الدا يعني تنفسي دنت كتم تنفسي sınıf eder utnuştum. Bu zeyde feytoku sakin bum. Zeyde sakin bum. Ve ev kaçık bağlamı kişa Rojeki usa ev raben tiştekî dixwe simît raştê ji xwe re simîtekî dixwe ez jî lê temaşe kirim ez heyranim yani ku temaşe kirim ne ku Ez, simide dinerim. Ez, keşke pufa dinerim. Gençlik <laughs> ji usa mefekiri <coughs> go tu troisième simit bedim te. Me go na na xwazim Le weke ku ümid daye min min fedî jî kir min berê xwe gard min ama dizîka mı dinêrt min dilê xwe de got min got gel ew jî hejmetkek yani <coughs> simit min kir demek ki wow. Abi tişteki istiki. Berkove. Bena aşkı. Yani sağlan hatta mektep halas bu penciyaz. Yani mekkadan doğan ketler basi orta. Kala dibistana seretayı dik neyse. <coughs> Beli beli. Düz sali. De sınıfa düda. Pola Yani hiç sali yani ne sali mez. Astar kodem roşte bisi. Hengi ez. Duve çağı usabutun. Hatta ilkokul halas bu jbiram ne çu. Hatta ortaokul jaz bim belki ortaokul düda da jbiram çu. Avkaçık. <coughs> Dü dü dü dü temeni de bu. Naha tu çu agirê Xwedê Xwedê Teala ji minê mişte bistîrîne. Bênuha tu çu agirê yedî. Di heş saliya xwe di heş saliya xwe tu ev bi. Yani ben bak tişteki piroz edit. Yani keçik e, hatta azbü... Yani bak beri ne fikrim. <coughs> yani gelek eş u derb mekvar u az fikri min ki ne ko az bin piroz yani ev jivak me insanın. Az bu sadinin. Feminist filme godari dikena. بري اسبقو فيمينيزم يعني اسبقو فيمينيزم يعني جبالكو دارو دورا من فكري من ايديولوجيا كو از تيدا مظنبم بري مدا فيمينيزم لي هر مدار بخوار جبال فكري خوي فيمينيست يعني بلكي جنا يا جنا يعني من هسكرين تشاود من نوصا يعني هزرت كيركو جن Bak ez bejim e, dilnermiyek dili jina daye. Mer tuqazın haram haram bikin. Yani jina tuqazın her serdestiye xo ser jine bar bikin. U em mecbur değilim ku jin hicme bikin. Na xo dili vada heskirname ya jin habe neve nine. Am bana qawata xo em zore din. Zore jme haz bikin. Eri min ve bavri dikir. Yani bawri ama abuku jin pediviyavan bimeninin. U em zore didin wan. هبونا خواست سروا فرست کرد حتی از کارم بیجم لیسه جم خلاص که از وی فکری دمون یعنی بسالان وی فکری هانه یعنی مدگو او بخاسی من دجواری هیس ناکن گلک تشتا جبر کو ترسا ام بیجن کولان دنی کار راحت بگرن جبر کو ام جوا قوات لیترن و پیدیویان وی شکلی مهنه و امجی ji ber vê pêdivî em e, tiştên din ji em serva ferz dikin yani min wî bawerî ew dikir ji ber wê kî min gelek wanda kir yani <coughs> mesela min goş xwe mesela min keşkekî hez kir aşiq bûm yani hingî heşt meha min nameşan ji yerê و از ناوی خوشی نابیشم شیره یا پست یان ته هنگ دخص ناوری هنگ ناوی نامه دبو و مکتبه دت خوند هر شب من نامد يعني سير وجه جارك من نامك تمام تكر مقول كل كتشت من داف مجري ريتكر إيجا كاتشك يدي بسابو بو تقول بس ببيجي تكي بس قازم tenas kim yani tamam tuzaf aşıkı ama nastak tuki yani lüblüb ki lüblüb ki pişti heş maha mıhu eş gerekir heş maha kaçık eniz aynı bu yani min ediyazın zam çıkan namı min zaten eri yani أو من ناس تكر ل من ناس نتكر يعني أو مالبطة من ناس تكر بشتاس بي هايدار بم كيشا كيه و چكسه peşi gavamı dit mugo kayıt Türkeş minizani bu kurdeş peşi yani işte ki acaba az او e zarok diye ne bejim ne nebde şu kad hingi kurcinin bu tahide o az her kurda yani az gav aşık bu men beditiye kukur Türkiye'de işte ki belki cez nasnamiye xo digeriyan belki o betir bağlamı tıkşandı. Ne zanım? Çi mesele bu. Nasnameye kaçı madem orada digeriyan. <laughs> He? Nasnameye kaçı madem orada digeriyan. <laughs> Kendime vur kayı. <laughs> Ne bak e, merv <coughs> bebeci zaman hengi yani ben zahmeti zid ko zaman hin bibim falan bece O betir bağlamı tıkşandın çünkü Xwarûtir xuyanît kirin. Hingî keçikên Kurda bêtir kurmancî qisset kirin. Ana valla ji bo min farq nake ez bixwe ez zimanê xwe farz kim ser jina. Yani e, fark nake hevaltiye de cezbiyat kim. Yani ne tenê em bêjin eşq û evîndarî falan. Hevaltiya xwe hevaltiyên xwe mesela kuteyên kafê ez farz kim ser we. Çikî ji bo ku tiştekî pîroz e kurmancî xwedî derketina kurmancî سرفرازیه از بهم یکی ترک جه هینی کرمانجی به یعنی شی قدر دبینم حتی ویانه که از باوری خوش زیده ناینم مانا یعنی هینه که قیمت ندن زمانی من کم هما ve dönemi az aşık bu mu metrkidir insan ama meceret got bes az bişirteki az eptere haber bedim az xoş kere bikim tüyebimre kurmancı kısa bik az telefon vekim işlere meceret usa gotu bu <coughs> tiştekî barkêş peyva xweş bîr nekir. Pêşî telefonê dengê min bihîst. Yani bey ku ki. Şivan berê e, yani rastî barkêş ji ber e, ku eşq û evîn û heskirina berê bi gotin û peyv û têgehên kurmancî şerm bû eyb bû. Belê. Te nikarî yani tu dilê te ketî yekî yan ji dilê te ketî yekî ew eşq û heskirin bi xwe berve digoherî Tirkî. د دما کو کوردی بو تاشته حس دکم چې فهمشته کې دما چافته د کوم دلیم چارګوپال لید دې یان جی استیم تبر را دې یان جی استهیز دکم سری خدا تنم سر بعلی فی چاوی خو چاو دګرم تل بر چاوی م چی دې تشتین وها من زانی بو ګوتا یان جی بما عیب دهات بو کورمانجی عشق مت ګو ناب کوردی نه زمانی عشق جبری هاوی ترکی چقاسی هندک بو یاجی قرت بو یاجی تب ترکی bûya jî qers bûya jî te bi Tirkî Eh, digot min işte gerek- hez dikim kêfan miştekê werem hevir ahwa bikin yan jî ahwa nekin yani giş Tirkî bû ji ber wê jî Name namet Türkiye'dir misant. Yani. Le bes e, şu hezamı Kurdi neyin bu? Mi Kurdi ne zani bu ingi? Yani leb leb az bir haydi bu. Yani az bir menü de speaker bu ku az him bebim. Kitap mitep miş Horastan'da bu ingi. Selahattin abi belki erê ne zanım ben gudart ki ki eslavı خوب şin. Bu Medya. kedavi serme heye Jmire jiber ku kitebên hînbûnê da bû gotûbû yan tu yekî cizîrî çawa tu mejere gotum ku ez vê de hatime dinê me hêcetin min danî ber got hêcet ez qebûl nakim û ısrar kurmancı kısset kir. Yani vedgera ser kurmancı ez fêm kim fêm nekim tuta me fedit kir. Yani jiber wê fedikirine jî me zûtir avêt. Wê dönemê me telefonê qise kir xoşyam çê ku kesekê kurd derket. درکت و خوشم چو مجره گوت مگو کرمانجی قصب که از فهم نکیم جی قصب که yani bak tişteki piroz yani hoşam çu yani av aydi ahamine xwe min kur Û ji hatinek welatê min pîroz e. e, li xwe hayilbûnek pîroz e eri usa ijmire hatta ve gotun yani go go hatta devoka bohtani kısaki go ku ku ku az bir çi bejim yani usa vakak az ya mijerek ot mugol kacardım bebeşi. Haber bede kurmancı kısa bir az femin nekim şey fark nak yani. Go az haber nadım. Yani go tutkeni mi go az kefa kendim mekir nekir haber ne dacardım. Yani vakı ko aybiye kikiriye. Le hoşam çu yani yani o aşk jibom jibo ve keşi behtir piroziye kedit. Yani belki ev insanemine o yani vaka ku ev derde min ku az derbasi zaroki xob kim nive niv çareser bu yani çünkü jin yine zarok ki betir tesira jini ser zarok heye vaka ku ev bare min çünkü ingi az ketibim tırsave ki az zaman ne zanım و از کنگی هم ببم و الهمبری من نزانه بی از شبکم ترساوه کی هبو و کاجی آنا جی گلک خورتا ده هیه افتش از دبینم yani cana ten cemen rudnin keçullahu bevdure haber didin <coughs> gerek ceraz benim eko kurmancı nizanek betir keçikin lavuk zanın o dibe abi hatta hinne beyaz nazabicim falan işte usad beycim mesela kuruk betir sevler romantik veled <laughs> beycin e, keçik yan carnaz dinerim fehmtikin kısa nakin fehmtikin o nezaniye datinin meviyaj zaftitiye yani az binat binim yani fehmtiki az histkim ku fehmtiki Lena xwazir biber sevine. Bak xoş şirin tike ber kurekşi. Kurekşi ber digere hatta ku him beki. Jibo ku belki kurek pe ve müjün bibi tike nizanım edaji nizanım. Te hewdanek pîroz û divê e, em hewl bidin tu zanî kesên ku Kurdîzan kesên ku Kurdiya wan baş dema ku dil girtin kesan ku dil xisê hege Kurdiya wê qers bijî hindik bijî yan jî nizanî bijî divê e, او زمان وگو هر کردی عشق براستی جی باندورک مزن پر تیسیرایی لميرجي لجنيجي تماكو ام زماني اشقي بكن كردي امي امي شورشك بيك بين شورشك مزن يعني لو ما جي دبي ام سري خو بزماني اشقي ربيشينن زمان عشقی شو کردی بکن زمانی عشقی yani جبو كردان Pırtkam ya duyam şu serdam pe aşkı. Aşkın bir dijwar ne dedi. Hatta ez xwe destpêkirim ya kurmancî jî çawa çê bû. Tu zanî hevalekî Davut Yeşilmen belkî me gudert ki Davut e, kovara wê jê rexne. de jê dîtörtî dike ana. Ew az em rûniştine perava ew ki avê ew ki bû em küçük mece rûniştibûm. Hmm. Bû gomez ew qas koçber bûne xelkê me. Me besa wê kê dikir. Ez pê teşiyan tu zanî. Hmm. Miş xelkê re digot min got kurmancî him bibin lê bi hmm. Yani az partiye de bûm min از چو مالات گریم میگو گره کن زارو که خوره کردی قصه بکن دیگو تو بخو کرمانجی قصه نکی دوات چل یعنی از سر ناوی پارتی من وانا عاجز کر یعنی از ناو ریخستنا جوان ادبم من ریخستنجا عاجز کر هرکس عاجز لی بخو از بخو نکاربم بپیوم وی روشی دبم işte herkes ciddi ya madem tu saat beşi peşi tuho yine kuridi bir kez duvraş mere beşi. Mhm. Ras bu yani. işler bu ye. E az aciz bu az rutiştim sahili mi koya meze notu şeş kafle kafle atın zede atın. Ü notu neha pede henki sekini kemtir atın. Nüfusa kurda eko gündeva atı bu şey otanlı falan bir van. Yani mi de akde sahili az o havval emrun işine em rûnişine min jê re got min got Davut tu nêrê sahil min got hema bêje sadî heştî rehet Kurd e li ez sadî bîst jî ji deh kesa bîst e, di kes jî me nedîtiye ku kurmancı qise dike دنگي وانا كتي قوي her ku tişe Tirkî xeber din ez tirsam tirsa vêkê ketim yani ez benim sad belki notu ne bu va sala bu na ibirem tam belki 2001 va keliya bu ica ew jî got go Hingi Türkiye midir nifisantı? Türkiye helbes az peyven mücüldübüm yani. Nefisimin helbesliğimin hani bun. Gerek çiçeğimi bun desteğimde. Hatta Murgazi roman ekibimizin min çen rupeci nifsandı bu Türkiye. Çiroku tişin habun desteğimde. Hem yon da bun. Pişti kompüteramın hatta dizin şu, Ne gamamın eş yani. Bu pişire çekim beri koy ekser guert. Mecdavut da gut mugaz karım belki sıbat sıbahim bilmem ne vakti vakti eviye. Peş ez karî xwe Tirkî tamam bikim helbestê min hene dostê min dosyê min hene ez va dosya tamam bikim du reze dest pê bikim ew jî ji min re digot digot eke tu bivî tu dikarî kurmancî dahî binivîsînî min jê re digot min got ya ew çawa ez kurmancî binivîsînim hê ez fêm nakim ما تخرب yani ez hê lib lib gotin yani ez bêjim çavayî başî hatta şeşî min rakam zanî û ez karim bêjim ama belki çar pênc tişte bû gaynî wa gancî wa tiştek nebû Min got ez çawa yani mümkün nîne Davut jî digot digot xwedê tu dikarî tu bixwe نباوي tu insanekî ew kî ji ber ku wisa hinkî gaz ji dide digot tu insanekî çalakî tu hekê serê xwe bibêşînî tu dikarî hîn bibî yani ama ji partiyê jî durup keve yekser berê xwe bide vî tiştî آدم gelek wisa اشقات ji min re digot dostekî min qen jî bû min kê- kêfa min jê re dijî dat Idzie em heman ew kê debû heman ew jî lîsê dixwend ez jî lîsê lîsê debû îca ji min re min jê re rojekî wisa min biryar da min got ez ê hînê kurdî bibim hinkî bêhtir min bawrixê heta wê dönemê înternet me kişandin malê min lib lib yani hema bêje disê malper min peyda kir ku kurmancî xwarû kurmancî ne Bêje hinek mesela wisa Tirkî jî tu dikarî bû ser Tirkî من تركي تخونت دورة من ورقة يعني من متكر كرمانجي من ديسا aynı şey تخونت من كوكا چوا بست كي حرفا هين بوهم تشتا هين بوبوم يوصا هدي هدي هين دوم برخوة إجا مجرى قوت مكو كاجمرة هلبس مكو زمانه كي رومانتيك نينه كرمانجي يعني أز هش تركي تكم جبر كو رومانتيكي أز جانامه وصاي أز Orhan Veli tukuynem, Nazım tukuynem. Keyfam juhareti. Yani mezar ruhiyetam şu yeser ya Türkiye. Ja evji زور خو بگریایی jmere got tu galet dibêjî yani tu kurmancî nizanî ji ber vê ki wisa xeber dî ji min re got min got naxwe tiştekî romantik helbestekî romantik ji min re bîn- bîne kurmancî ez ê qabil bikim ez ê jî dest bi kurdî bikim هەکە تشتێکی اگر وسا رومانتیزم کێفامە بینێ کردید هبه Ez از ê dest دست pê- کردی بکم رومانتیزم چه تو نه به دست ناکم yani ez ê ji bo nivîsandin ez ê sozê bidim ku ez ê Aha. yani ew qas ez ê pê deherim ایجا تدید رومانتیزم تدید ew jî helbesta wey gidî bûye stranj xwe ya Mehmet Atlîbek wey gidî bû me hesîrete kitêb anî cara din em me hevdû dît kitêb ji çantayê xwe derxist ji min re xwend û Tirkiyayê jî got wisa got ev ev ev mêze wisa Tirkî jî ji min re nivîsand e, me xwend û me bala xwe da û dîsa xwend fonetîkekî wisa gutarkinayî kêfam li guhê min zaf xweş hat من گو یا چه البستی که خوشه یا وسا کیف آمات من گو دمه که البستی این ویرنگی هنن کردی ده چقاسی خوشی یا از بی هایدر من گو خصوص از این ببیم حتی هکی خودی قسمت تا از پیدتر هرم ایجا ولی بهتر تشتندن جیچه بم که از هیم ببیم يعني مازال عندي قباضه امكانتي اما جويرو جي بي ده وكا مفادي تكري دي استركي جبن سين ادي ازو كاسا كيدن دلمده وكا كو از بيجم روحيتام بو دو برشه her hevdure peftuşun. Yani psalan az her kuçu az her kuçu kurdi min bu saati kut mülku ama az hineki him bir bakfın. Bese pişire medava nivisandene kir pişire her kuçu mülku az jana xwa صدی هفتی هشتی از بکم کرمانجی جانا خود از نخوازم ترکی قصه بکم از نمجبور بم از هاتم وی راضی لی تشتکی خوشه yani خودی کرکو حوالی که موسا چی بو از هکه گودارد که از سپاسیا خوش جره دشین اجی سپاسی جر دشی براستی جی بوی مل دامن yani yani ne belki disa mohohin të kir hama në velezi derketa derd bu jibo mildamin u kirku az behtir blestir him bim yani ebhebiya hamu kurdin rawshawan wak rawshata lxwa hayl bibin u buwe hayl buni hawl bidin u Xwedê êdî ez giştime wê qenatê ez bim Kurdek heke wek meseleke namusê binêrin ye بنيرن بنيرن namus ne ötüştü hani dinin namus em bejin bevla bev şoltandın avan az vali bejim haki eftişte bir seri vada haki şimdi ki şu kofeyetkin gerek yeni zamanı bin yani haki nabin خودي حتى بمرنجي او كل كسر جدلي واجد ناكب او her acizi bebinin her خوکیم bebinin yani az ve bavariye de mi خوکیم histkir راست sonra şivan çendi viyali بدين هاب حفتة كي نقاش قد نابرا منو وقشمرة كي دركت النابي وقشمري جي نابيجن جبركو دما كتب اريني نيني جي تو نابي وان دبيجي شخوار دكن وقت داناسين ورقلام لو ما جي زنا خوات النابي بيجم شخوا او خوات زاني خوا ناز دك لسر زمين وكردي وكرمانجي ما بنقاش كر باورم بلكي تجري راسات فيسبوك يجي او بفچون يعني نه بفچون او پاربکر نکربو درباری ویده جامر جمر دگو چما تو ایریشی ترکی نوس آدک کردین ترکی نوس اب چه غزب در دیتا بوان رچیه کرد وقت من کردی زانب کردی دنویسینه دخوینه لی دگو چما تو شر به ترکی نو ساره دکه ایجار تشتک پارده کرده بو گوته بو هم وی تشتی دکه و هم جی ده پارده کرنه که تشتکی وها نفیسی بو گوته بو هنه کرد دماغ بو کردی داخبن جشمی و یک شماره دبیجن سبت و لعت و اب قشمری جی بترکی کرده بو بالتركي قلت بو هنا كنت دماكو دبيفن داخفن دنهاب آخافت ناخد جي ديلفاكو بين ببيجن شمي ويكشم دبيجن سبت ولعت وكب حتى كي بوي هاتبو ياكو او دك نقب حتى بالتركي نبيسية بالتركي رخنا دك او نقب حتى سبت كردي ده رونشتي يعني تركيا يعني رونشتي عربي عربي سوريانية بلكي سورياني شكاتين سبت ولعت يعني دفرد تاليا تالي وقت قلت وی جواکی ده سبت و لحت رونشتیه لمردین لمردین اج اج بی هایدارم رونشتی شکلیا عرب و سوریانی و کرداب هفر هیه دنا وقتنا خود هن کس دبیجن سبت و لعت هن کس دبیجن یک شم و شمی او نه پروبلمه ایجار وی قشمری حنکی خو به ترکی به سبت و لعدا وان انسانان دکر و پرچونک نافرام القومي جامر هنكي خو نباجي كر خو عدم جيكر خو او مجارك دنه گوهاری وید هلا چپی دی او خوده بیده او گوهاری هلا چپی وید که هلا راسه او تشتکی دنه ایجار yani شغل لوی غزبه بنره تو کرد تو کردی u tu radibib Tirkî dinivîsînin bîst û çar saata tu Tirkî dijî nebes kesên ku kêm zêde baş xera bi Kurdî dipeyî vê jî tu di her henekê xwe bi Kurdiya wan dikir. Ji dêrva ku tu piştgirî e, destekê bidwan, ji dêrva ku tu moral bidwan, tu kêfa wan bîne, tu bê wel başê vay dipeyivin, dijîn, berxwe didin, tu radibe wan caftirsan e, dî dike, tu wan e, نه دست به کردی بکه تو کاری به سدی ست اوی به کردی یک پاکش به پی بیانجی بجی اوی دناو آخافتنا وی ده پی بی ترکی جی هبو پی بی انگلیزی جی هبه فارسی جی هبه عربی جی هبه ترکی اب نورماله به دمیر اف پارزاندن تی شید کرن تو داوی جو موخلی هیدی هیدی لموخلی دکوه او او پاکجی چه دبه حیران اون هم به کردی ناجین هم به کردی ناجین و شهله کی جیده اون در داویجن کسین کو لسر کردی دیشن کسین کو جبو کردی دخابتن هاو ددن اون در داویجن کسین و هاجی براستی جی جی ترکا و جی داگرکران بیتر زراری ددن جواکی yani نایله کو جواک خو رستوره بکی نایلن بروی دیگرن Nail. بروی yani em keyfa ne keyfa mecnayı ko em her besavat işte bikin Lê canım aciz jid ben aciz ile bile diye mecbur histikin xo çima mecburiyet holede gerek insan veya ve persiş ko bikin jiber ko gamena khun em vera şedene Hı hı. haki evjir game bu xwarana Gama net tüne iş var. Vega belki me besa tiştindin Ha. kira. ممت كاري بس ياري بكره بس بيراني خو بكره جبالك او ترسو خوف سر ملي مهش انا دهر نوتي من باري من نوسا دهر نوتي من زمي بعد بار بردان سر ملي شن انسانا يعني كيس بي باري او شن انسان جدا ما كنت كين ديسا راحت ناس بين هي دردتنينا دردتا شي تشما توسا وكلام جبو خو فيتش يعني جبو خو دكن هي قشمر يعني شو خوفي داتا لمنابه بالو برا زرارة نجيجمه yani tuyro dijmer e, em dibêjin ziman hebûne kurdek dibê bi kurdî zanibe em radibin vî e, tiştî ji Kesin ku e, divê peşengi, u rêberiyê ji civakê bige kesin nivîskarên kesin hunermendin kesin rewşenbîrên kesin ku kurdiya wan baş kesin ku biçekî pêşketî zananê ê dema ku pêşketiyên te zanayên te jî bin Ti bike? Yani peşketti uzana ekutub çare peşketti uzana tulwan dinere mesele çiye keki minut. Az az ben mesele ve iroji <clears throat> meni kaşkir. Hatta havalekimin e, partiye de tıkabit yavjiydi. Hata girtin u demek eji hapse de bu. Hatiye berdan kefamız zafat. Hatta hinki hini kurdiyeji bu ye. Yani kefayı daha tukam kurmancı kısır bir dugaz betir femkim. Yani merif femtike hinki haşkwa hatiye. Hatiye li havali mehene mesela ambasa tiştentken zede aşık kuajistken vaka ku bu sabın simbeli xot kenin dibin qay am am necah perestiye de am tkelen dufurun tişekusa nine bremino yani zamanı mı buna mı tehlike de az az evet işte hani bu proje bir parizm yani bak cani ku bak namusi ku az parizm namus bu mu beri her tişte yaptı işte İyice oktayan bir yani, man. az, gelek tişta da serbest değilim. Ama serbest serve mesele de gelek eşkim. Az karım dili havali ko behlim dili insana behlim. Berkese ki de serey ko natavinim ser zamanda. Çünkü hebum koya. Yani ve mesele me, mebesa tişte gitkir. Mehek dem, dem hberi hatta havale kime li interneti besa Hasan Cemal kir. Neviskare kar Hı hı. Ee, yani go Mjeri got mu gav në viskare në cirk. Gjenje me. Gjesh kona në viskare tërka gërtëna. Të spej bëkë, benim emlistranik u darib këtë mjera këtë berdama bëkë në qëtëri dërë kom zede peyevina. Aciz bunu belki yani, yani gotar, bra, aciz ne bileyim. Belki hatta az benim hat şu hat havale kimişim ben insan ka ne bu emstrane ki авазачи вара газарам гудар бикин яни страна ке бишине дувра ме аз ве меселе ве меселе ве ке бардавам ке жбер ку бла хаван не جار جاران ستران جی برا هره نخوا آوازا چیه نور غزال جبو گودر غزال li cihanê gudarî dikim dom dike erê تقالا حسن جمال دکر از نشاش بم belê îro me besa wa kir yanî پشتی Genç ویجی خوازم yeni- تو اری. پیدا خوش بیر نکر پشتی ویجی مقالا نوروزی نکر هفته چی اه، نوروز راسته یا. خوازم پچه کی سر ویجی پیدا tabi tabi em bi kurtasîna xwe besa bikin em ê ser Newrozê gerek em xeber Erê, bidin erê, me erê. gomê behsê bikin مجبیر کر جبیرام ji چوب bîra me çû rast e. yani Hasan Cemal û Endin yani em bêjin Cengiz Çandara û Nuray Mert û Kuzul Kurta Cehr û Zıkkıme Velhasıl navê wa durdurêj dibe ترکی و بر دلی Tirkiye û کردان دادن siyasetê ser navê me de awqatî dikin qaşo em bêjin parêzeriyê me dikin qaşo yani ji xwe e, me bizane bûn pirtûka Hasan Cemal delîla min stand kafê bawer ke qasî ku وز ناستی اه، وز ناخوینم جی yani min stand ji ber ku hin tişta berdilê me şîrîn dikin û em zanin dilê wa de çi heye çi marê raşin پرچه هندره وان keyfam ji ware nayê Hosta ke. reklamê wa jî nakim çend care ji me pirsîn ka kitêba Hasan Cemal nat nat nat min anî me bizane bû nanî keyfam jê lê nedat çünkü ne ew ne endin ne Ahmet Altan ne Enten Kiş. Hatta hinek hani habun bavar ke taraf nu derketi bu hinek hani haval habun digo ya bavar ki kasip az Ahmet Altan bavar ki mes serok dahi bavar nak. Au kas te de çubu. Yani jibe her <laughs> Ahmet Altan bu husa ko fakir tükür digo az gazeteli karab der kab o nizamçı az o şekilde hoştama jiber ko az her her tişte eşkeret kib jibe şu gazete. Ve nasıl mecbur ki bavar ya bu net tani. لی انسان ما بقاسی کو وانات پارزن باور که نفیسکارین کرد را خودی در ناکرن جبر وی که مجی وا فکر آوسکرنا وا سر ترکی و سر وا نفیسکارایه بقاسی کو نورای مرد و حسن جمال و اشتره بیجم Cengiz Can da tıklandın. Yetişteki kurdi ne koydun? Azade valla şu ne koydun? Yani nevis karen kurt, kuncuk nevis, internet işi parvepkin ne koydun? جوک خو نه خوینه گنج بالا خو یکسر دانه سروا ایجا من گاوا تشتگ دگوت گویا tuşu zede زیده تده چی زیده توج خبر دیا ev metparezin alimene, nezimene, kuzul kurtun falan divan. Ve tali hatta bavar ki ko Hasan Cemal haber bedi defte beri men nikaş ekkiriye beriya veji nikaş ekidin de haval kirin nava kafede Jaki goval ez Bavrêxova Hesan Cemalê Quzulqurtê gişkare ez acizim. Yekî bazî dibû, kurukekî bazî dibû, hevalê din rabû serxwe hêrs bû ez cem faşîst nasekinim. Falan bêvan hevdû pevçûn. Me her du jî xwed sakin bikim, hevdû re nerim xeber bidin. Nebû. Pişre endire me got meyze biqasî ku cem Tirka nerim dibin, cem Kurdan nerim nabî. Ev saketiyeke mazin e. Cevak tamamî welê ye ji ber ku hûn nivîskarê tirkat xwînin me jê re eşkere got em got ji ber sedemê vêkê em nabin milletek jî çünkî hinek kes pey oldariye pey qûna oldariye girtiye nivîskarê îsan elê açık îsan elê açık ev çi sabava ya îsan elê açık daha dikanamayacağım min naskir aynı Fethullah Gülen mina taktikevi tevdiger ya hani tutuş xwara e, xaniya ew dikir öğrenci ji xwara mecbur dihişt kera dixebitin ji sosyalist e, İslam. Serb ben avjikiç ali şeriatı eri gelek kisa şu kadar tıkabıdant u fikrin halket zit hmm. emeji kıymetek yusaddan kitabeyi tıkondun bana koddan avzulam hativedi kıdreki yusaddan şaşnımam yani Cengiz Şandar carek yahat röportaj ekir öndür veder onuştumun kim peri röportaj ekir. Bişti röportaj mi jerek otmuko مگو آبی مگو نقینا کی یعنی تو دولت و کردا aynı aslı da değil. Gava ahafını kodu te gava hesap etti te devlet Türk aynı okey de pivan edildi giri. Devlet kurda. Go şivan go azhar tişti bir bejim aziz jiber keceki ve bejim kecekeli ve mebavejin hepsi. Mego madem tutu tırsikat ne haber ne de. Ne beyivi. siyasete neke rojnamegeriye neke min jê re got rojnameger ji xwe bitirsin go ev dönemeke dönemekî pê de me bêhtir tabii xeber bidim falan Me dönem menem nîne her Go kona ez bexir ez rahat nameşim tu zanî ez çira şê demecim re got از گاوا دمشم از دمیم قی یکی درکی درکی و ونجم ya mı god dili khoda on Türk'ün Tabii bu da devlet ve nakuşi yani velhasıl mefhem kir çizilame çizilame o kem beş yani ne zilame şu İş birlik ya خاطر جدك يعني م- az beca avka mail hatın şmere avka nevis hatın ka Cengiz Çandar ve de be roje ki bini az karbım gazi bikmiş havaleme hep para bun mı gazi nekir le resmi jiber ku rupelin okey de bu ve de ditim kak jimre din visan ka nayve de mamoste ev hürmetu hez digerim ber tabi ku nas takin nevis khondine باور که اوقاس نویسکارین کرد هاتنه جمن ما او قدرو هزرو بیر باوری پارا ندیتیه وا گنجی آدم ندیتیه بقاسی کو کیفاواش نویسکاری ترکاره تی چی کردار نای çünkü romani vat kuynen nivise vat kuncuk nivise vat kuynen yani vega gelek min düşün ditiye ku jibo İbrahim Halil varan çıkası Türkiye jibi nivisini kurda varak çıma hatiye dikanamın çıka insan erişimi kiriye Çema ki azad ve HDP MDP nas nakın kutu tamam Az bukhanast kim az bukhanast kim ev nas nekeçiye O ev insan kurde o kurd parizi yani ev tişte gidine yani fikrevi çıkal gorteye nel gorteye İnsan emine Az vusa der dinerim Az bin galeci bi pisi hoş ez nadım kanci halki ez bukhusam yani kanç xırap fikrevi fikrevi <coughs> Ciboku hat yedi kanamı gerek kes protesto kirin. E Cengiz Çandarçıma protesto nakit. Ez ber yani Cengiz Çandar çıdır ki Yani Hasan Cemal Bahta Ceminiyle dikanam bifriya yani. Avkaz reklam bahta kirin. Vece yani vele dinerin ku yani güneyva mesela min dit digo abi me abhevi ştenetkir. Yani ku sanayım sanına. Hasan Cemal Gotiyaz'ı rakhabdım CHP. Hı hı. Ji ber ku delîla nivîsan diye kêfewa welê dihat welê pesnivî didan yani delîla nivîsî difikirîn ku Hesan <laughs> Cemal bide BDP notu neha da dijim dikiriya ser Kurda ji devlet re wek istihbarat e, bilgi dida reynişiya devletê dikir tam Kemalisteke har bu yani çavaj bir akı. Kemalist hodeş. Ve genceme de ben ya Kemalist memalist bu. Xom kur hatiye ku çişten müsaadendir misineydi. Meku xom kur hatin. Çavaya televizyon ederke ki, beji az, az fedit ji paşa roja xwe. men ev guxar, men ev vagotu nekir. az gelik poşmanim. az lêborîna xwe ji miletê Kurd dixwazim. Hinek ez dibêjim rast e. Lê ez ê awqas nadînim ser serê xwe jî. Vêce hinkî moral xwe av gencime av gencê me, ev da tên dibê moralime zaf xirabî. Çawa gotiye, çawa ne got HDP u got CHP. Sirnê ve xirabiye û tên nîqaş etkin. Me go dertê berê hindik mamu on me perçe bikin ya ji bu Hasan Cemal'u endin. Tu çawa bu sa xeber dikî. تو متشتكي ده بيست للسر سر سوريا تي قوتين كو سر سوريا بتركيا بالشوازك اسطنبولي قارب بيبه يعني وقتی کو بخوازی قارب بالشوازا زكي وران بتركيا قال لك انه جن ومودرن قارب بيبه لي بقاستي بدفوكا روجراتيان بدفوكا كردان ام بيجن دبوكا كردين كو دور فيري تركي دبنو تركيا وان قلس بوي دبوكي بتركي دبي قالوا وي سدم تشب Rastya ve ez bavar nüzanım. Ez bavar nakim. حوالكي قوت يعني براستي جي هوال باش نازك وازي جي باور بكم sırrı hem de nav sinema deyi bu hem de camir dinevîsî yani. Ji sem Suriyeyê jî nizanim belki jî giringî nabîne walê bêtir kêfayetê xwerew dibîne belkî bêtir sempatiyekê çêbike bu wê sempatiye meriv dikarê hînî vêkî bibe beriya ku bike vê partiyê berê çawa xeber dida meriv dikarê qeydîn nûsa pê de bike mhm. eşkerê yani Vale ne vale? ne ku ketiyê ne neketiyê beri ve û piştî yani berî wê jî dibe ku e, yani ve belki proje falan. Ne zannım yani bu saatte. Yani Merve zede şifre gibi gire şey <laughs> Merve şizofren yani taliye taliye. Le az bu, az sırrı ne acizim. Aciz bunamış kurda bukhoye. Ve de khuzi, Kurt, khuzi sinema berdavan bukre ya. <laughs> Khuzka kurd seknava sağla be hevdu ne işinin. Hevdu perçetkin gava evktkin yani gava nikaş etkin dili hevdu gerek değilin betrikare vişikli tevna gerin. MHP'li jî yekî MHP'yi jî rûnê puara nemtir xeber edin. Hatta MHP'li wana aciz nekî. Zêde aciz nekî yani kifrî nekî. Ez bervê dikevim yani yani em êdî em mesela em kêr xwe nevin xelk kêr me naye vîya êdî fêm bikin. Meyze Nevrozê jî em ê e bînî ser Nevrozê Nevrozê Alanê de mi çepkir me pikir ne dedi yani. Kardeşim ki usat <laughs> beji erê بری بری نوروزی بری انتی که مجاره نوروزی helbesteke çi rengiye gelo آج جلادت بدخان o tamam وره دوتمان لی نزانم بری هلبستی از به مشاری وکم پشتی وی لسر عثمان ویس شلیک و گلتن کشانک جز خوازن تشتکی بپرسن lê dotman bê pêşî bêjê dûr e ez bêm bixwîne mijar şikî tevliya bê از بری e piştî mijarê naxwe ها em bixwînin baştir çike evîniye mijarek evîniye از امش باش ام Helbest. ام سیاست بگیرن و دور بگیrin dûre مجارek E, Nevruz û wana Belê. jem qal bikin tu çawa yani dinar ez dixwazim muwêj ez merak dikim fikrata jî nerîna ber ser wê Osman Öz Çelikê Kurdîzan çîroknûs bi Kurdî Belê. nivîsên wî berhemên wî henin li İzmîrê kirinin namzet û gulten kişanaka Kurdînezan jî li Diyarbekir Ahmed Hêkirinin namzet. Ev çawa tê nizanim armanç armanc e, Brez Osman Kurdî İzmir ya bide o gulten jî Tirkî rê Diyarbakır'a bir de tişteki çavayı. E şu ko Diyarbakır'ı Türkiye tera ko haber dedin yani. Havcelin ko Türkiye yeni vapki. <laughs> Belki iyice better reality ama. Entegre bunu diye bir proje entegre bunu Yani ez bu Musa <coughs> denerim yani Xoska kurdi him bu bana gerek parti vişlerini zanım ev zaktu zordariye de merv carne hatta derekit karet işna vejeli az bu vitişti de ki ne razıyım ama jiberku gülten kışanak jin bu sembolek bu bajareke mazın jinek kazanç ki vi mantıki danin vedi ez bir bavariye de mi e ku mantıka Alevi Bunavi jî hinekî tên rex nekirin ama ez bim ne problem ne ne problem Müslüman yani hinek kesti be ka sünni ki tkarin dersimi namzet nişi dersim hinki hint işte de ez bu dersimiye gelek inastkim hint işte de zede asemane yani jibo hatta ku sısna ben uçtin xo tehlikede ne binin belki avjit karbın tahammül bikin le Diyarbakır ba avaye ambejin ikuraya xo dedin Demokratın yani em bêjin ê e, Kurdinadin ji xwe nade dîsa wê bide xuda par û AKP Alewî bêjî Sünnî bêjî dîsa nade yani e, lê parti bi mesela çıka e, sekna koya ber jinada sağlama gerek e, nabze millatı hoş yıkancı bir Mesela insanın ku zamanı oldari baş kart mesela bak e, Osman e, Ape Osman Ruhaye bir baş propagandadaki. Jiberko nava geldi ya, çünkü termin İslami jicarna ligor bölge. Mesela jibo bengole aday ki usta lazım mı? Jibo bedlisi. Jibo Diyarbakır, jibo Ahmet Eji, biyamın e, jiberko Hristiyan <coughs> Kurdi. Diyarbakır Ahmet paytakta Kurdistan ne usa? Eri, le Türkiye haberini. Kurdistan iyi, u dile Kurdistan iyi, Kurdiye. Amıcı <coughs> kabul ettik. Beli. E, Diyarbakırcı Ravşavi Berçavayı. yani îro li Diyarbakir çanda e, Türkmancî e, destelat dare. Em bixwazin nexwazin, em bêşin neyişin. Kêfa me bê neyê. Îro çanda Türkmancî li Diyarbakir destelat dare. Ji bo ku e, ew çand bişkî ji bo ku Diyarbakirî, Amedî, Kurdên li de wir dijîn ji wê çandê rizgar bibin gelo namzetek Kurdizan û bi projeyên xwe Kurdî û Kurdistanî بیب ser شارداریا دیاربکر بب شاردارا ya جی شارداری دیاربکر اوی نه چیترونه باشتر به راست لی نه تنی کردیزان بونا لگل کردیزان بونا خود پروژین کردی و کردستانی Osman, Osman Bay Demir Kurdi bir baştani. E, demek ki Pele davi edivici hela xoda bu ser Türkiye. Rast elle demek ki Kurdizan bunji dereki de. Çima de bir peyva hoş birine ki. erê bi berî niha bi çar pênc sala jî e, li çalakiyekî li çalakiyekê min Osman godarî kir birêz Osman em bêjin e, Kurdiya wî baş bû نوها از لی گودای دکم کردیا وی گیم بویه لگوری پنج سال جبر داره karın aynı. جبر کوب کار ناینه او بهتر میلا وی سر ترکیه هی Siyaset bu siyaset abi. ben de ve Kurd edi Kurd Kurd siyaseta Evet. Kurdi siyasetlerin siyasetmedarın Kurd ji ji bin bandora siyaseta Tirki uzmanı Tirki hedi hedi xoderxin. E xoseri lazım bu belki. Yani vega muhatap MHP ve AKP dibinin bu Türkiye kastetkin. Her Türkiye fikrin Türkiye yani seri xoda tiştin projenin dağıtıkların. Bu belki eji. Çünkü xoseri hebe tıkarın bir tişti yani bikin. Ne lazım xoseri çiçeği ana acit karın tiştim bikin. Çava mesela. Karın, bu karın. Mesela ez bim ev proje aceger xuyim baş bu çigirxwîn avahiya çigirxwîn Kürtişna tên. Ez bem Kürtişteki tên. Vaktim mesela vaşangerên Kürt kiş ne beji ama gelemperi çun Diyarbakır civun. Acı proje ki bu. Mesela gotin emberi vabidim volat. Dibo ku Kurdi behtir nav geldi. Başanger nav geldi kere. Ve bir nevi yani tesir etti ki. İlde o hişmendi kime. Yani ez gazinci çi gazincitkin. Parti tene slogana da dimini. Hişmendiya Kurdi gerek nava civakede bir diğer on işten. Mesela men gerek özgür halk belafkırı bu. Projek usta seziriymiş Parti de men nava halkiye de got. Gerek işme acizi bunun. Men destek olarak akırım go haval em mal mal özgür halkiye de gelin. Şikiyece mala. O malin kuheriz yedi. Koparastine. Nav پاراستنه و ناو شر و او که باز دانه و بهتر کرد بنا خود پاریز کردیا خوش تو پاریز ای گلو ام وانا اسیمله نکن في ترکیه yani ما پرسکی پر هیسان کر قالك كيش ما عاجز وكو از نيتك خراب من از في برسيت em كم jarrahnar girtine وبي كليه جو هوا تو قالك غلط تفكري آه. دمك شبيكو ام تشتن تسبقن و او e, Türkiye ne mühime ku Türkiye dibece Çava- Armancayı mühime çi dibece ev mühime go demek beko emi kurdici hukum falan bevan demek be kurdi bemrite çat ej nev de kurdi o ketve radej ketve rade yani yani hengi min jiber ve ki hengi khoda paş min ko ser zaman bxapetim baştıra yani kanci heri mazına ve min hengi gelek havarim çünkü yani eskarım bejim ve döneminde ki bimre partiye de bu ama becil liblib de dervel İstanbul'a mana gişküne çi. Yenek ketine hepsi. Li az poşman jininim kum min evtiş bijart, evre şkora bijart. Jiber kutişte mayinde. Yani az nabecim ev galet kirin. Ev jil gorku reki piruz şkora bijart. Fıkravanın rinavanı. az bu ve ev kedim kalsiye ki virengi bu. Belki fark net kirin. Nuzanim ama giringi neden? Yani peşer peşerojede belki vitişti hani de öyle mi kurbin. Li anaji, anaji kur demet sembol. Yani bıkasi ku am tişta rahnetkin ama bıkasi va mkodil de nakirin. Yani gerek Ahmet'e Luadra gerek tiştikarım bikin. Mesela benim tabelatkarım bikin kurdi. karın kurdi. Kampanya despet ki he ne kadiyayı he ancamek ne standı kampanya dikin despetkin. Yani ya o çava encam bistin. jiber ku giring ne giring o proje wan ne U serjî nasekinin. ne ciddi ne ser nasekinin tu hafta çuyin Nevruz bu tu çu Nevruz'ı Çava. çawa derbas Nevruz. این از خو از نما بشتاری چالاکیان دبم Takavit bu. تقاوت اون لالیه کی نزانم Dilete sarbuyor belki. از Dilemos one sarvoje, dilemos çalakiye nevroze sarvoje. Oska tubata nevroze, şimdiki ee, yani az zaroktiya xopede az her nevroza İstanbul her nevroze de tedeci girtme. Yani efsal hemi sala aciptir bu. Zaroktiya xopede. Şivan. Çıma az ee, aciz dibim. Yani nizam <coughs> beri beri nuhab dehpada salan zaman kadar kabul nirxin te çandan te nevroz her tiş kadar kabul. لێ دزی بێی فەرمیەت و بێی کو ببێژن سربەستە تو دەردەکەت تاخان تو دەردەکەت مەدانان دا ئاگری خۆشی دادا و تو کوردی تە گۆڤەنجی دەگەڕاند و تو کوردی تە سلۆوانجی دابێت نوهان نەما بهێنا کوردی جێتێ لێ ئەزوو تە ئەمنەکە بنێردە وئسانی وەک مەخۆ بدن علی چاوەک بێناوێ بێ لێ ئەز بخۆ بنەوێ باوەێ دەمە ئەف ساڵ هەمی ساڵە جوداتر بوو čimati zani. Hani mesela bir heyecana ve dönemi. O dönem ve dönemi de var. Em iru pede çıtkarım bakın. Az bu mesela ve cari çum hemi sala betir bu. Belki em karmış par şipar sekat zedetir bu. Hatta ber tren istasyonu insan ebun. Hatta sahil bir hatta berberce. Alan da şu an mermini karibip kebe alanı. bir o ki, Yani boğazda bu saat yeki zede kalabalık bu merv trafik kilit bu bu. Bak konvoy ya. Araba ne karbon kevin ve ki insan peyati stop kapı hatta ve de meşiyan. Yani rejine bu yani. Kırbun zede bun bun, ev biyam yani, ner pıt kirek. Yani kurda var tırcı bu çımatı zani. Hıftan u renk u ahaftan betir kurdu kurbuni yani ne zanım çi bu ama betir bu. Yani ahaftan tamam siyaset meda Türkiye haberdan leş kantona e, Rojava ciziri hatı bun kurmancı kısa kirin bejimşlere Stran kuşva kurmancıya لێتخی ئەمە مەرێ ڕەنگی بەهنا کوردی بهتر ددیت یعنی پیر و زارۆ گشت هاتبوون کورمانجی بهتر سەردست می هیسکرد نزانم وەکەکو ئە شما نەورۆزا کوردستانی یان مەرە کوردستانێژی بووی هەمان ڕنگیانی کوردستان ژینە کوردستانە بەرێ ئیرۆ دودار نەورۆزین کوردستانێژی ئەو جۆش و هەیەجان و ئەو کوردیەتیا بەرێ بهێناوێژێ نافور ینی ئەم چقاسی دبکن بحثیاری بپیون انبیجن ولا خوش بو یان جی رنگ و خمل و نقشین و بهنا کردی و کردستانی جد فوریا لی دویان بی راستیش ببینن یعنی او بچکی جبری دور کتی او بهنا بری جنای میناک هواله کی لسر فیسبوکی تشتک پار وکر بود درباره نوروزی دی ل اوروپا نوروزی نوروزا اوروپا نشاش بن ل المانیا Nevroz çekiribûn ev heval ji bin xetê Kurdên Rojava Rojavayê birayî wî mervên wî yên li Almanya çûbûn beşdarî wê çalakiyê bûbûn biçekî xemgîn vegeriya bû malê hatibû bi birê xwer peyvî bigotibû yaw ma ez çûm çalakiyê çûm Nevrozê يعني مع بتمام لتركيا لاسطنبول ازمير لانطاليا لامدي لمردين يعني لدرجه دن ام بين ترك وكرد ناو هبدي و باندورا تركي لسر كردان مزن لو ماجي بچكي بهنا تركي جتي المانيا كي نهاية ما المانيا قد ديسا زماني نوروزي جراني پرترین به ترکی بو یعنی براستی کردین دردکوین اوروپا nihayî me li Almanya got dîsa zimanê e, Newrozê giranî pirtirîn bi Tirkî bû yani bi rastî jî Kurdên e, derdkevin Ewropa e, ne ku em dibêjin ne welat perwerin yan jî e, dilê wan li ser welat ser axê li ser zimên û çand û û nirxê wan Li nayişê. galet tevdigerin غلط tev digerin yani em bên li Tirkiye e, pergalê îmana me çikandin netiştin em bi rehetî bi serbestî e, zimanê xwe bijîn e, hûn dirikevin Ewropa jî li wir jî pergala Tirkî ner ser zarokê xor bi Tirkiyê peyivin û Tirkiya zarokê wan ji Kurdiya wan çêtir û gelek malbat Kurdî bir kirine. Hatta Almanî. Hinek malbat çene Almanî hin dikin. Almanî ya Almanî hin bike. Almanî hin bike lê zimanê xwe jî yani ew ew tirs ew xof ew e, bandor û tesîra Tirkî û Tirkiyeyetê êdî ser te tuneyê. Şot tu ji ber wan reviyayê. Gelek ji ber wan reviyan penaberên wir. Yani tu li wir penaberî دیسا جی تو تو تو رادبه بزمانی وان تو تفدگاری توش برد وان رویایی ظلمی با توش ظلما وان رویایی تو الورجی تو خودکه پرچاک جوان تو بزمانی وان دجی تو بزمانی وان تفدگاری تو بزمانی وان سترانات بیجی تو بزمانی وان sohbet edik. Yani tekiliğinde gış bir zamanı Türkiye. Ahmed'e ne cuha ucu havar ki meyin hal Hollanda'yım. Sıla vajir dışın hegelme godarıydı ki hevalekî mey baş ji salê nodî dem hev nazikin ev deh duade salî wî li Ewropayê niha jî neşaş bim li zanîngehek e, Holandayê dersên e, civakî yên estetîkê jî dide e, xwendekaran berî niha bi mehekê hatibû em rûniştin piçekî me sohbet kir dilê wî jî dijebûbû zane ew jî değişiya ku devliken ku mal qambaxiya herî mezin gol Avrupa jî ku kurdên me ji wê nexweşiyê xelas nebûne ku ez diherim cem wan kesên ku bi huner re bi wêjeyên re mijûlin dişdagilin ku tu diherî cem wan ji ber pergalê ji ber tirkiye reviyanin ji ber zulma wan reviyanin lê tu bala xwe didê ne baş zanim bi zimanê xwe xwe bînin zimên hestên xwe fikrên xwe nerînên xwe ramanên xwe ne jî karin bi zimanê dagirker bi Tirkiya wan baş xwe bînin zimên û ji xwe zimanê Ewropî jî baş hî nebûne di Arafê dimane. Tu nizane derdê wan çi ye. Gom ji wan pirsîm goyanî hûn çi dixwazin ev hûn hûn çi dikin gelo hayê we ji we heye hûn çima ji Tirkiye reviyanin hûn çima hatinin vêr derdê we bi dewletê re çi bû derdê we bi dagirkeran re çi bû naxwa hûnê wê ev tab nediya nişxor nuştanar malka xwe لسر آخا İş خواه koy insanın musa gerek ya jua sıstı ben. Yani şimdi ben pişti demek köpeği de derdi vardı ve pere kazanç kirin. Gerek ki dugayren şey. İnsanı ku e, hestu zaman giridayı ve de soz trej yani az usa bavartkin. از وردوت من بخوینم لپیوی تی کیان strane بشینه جه گوتارار Stranek ez vekim. Tarihi yani ez dibêjim weredot Em ê man hêdî li dî gor tamam jî لگور وردوت من سترانک هستیار هستار بچکی رومانتیک Tamam ve straneki hazır bütün hatta. E. Saat bu çi godarin me mm, hevidarım kuşma aciz ne bu bin. Saat jivay duazde der baskır. Dikijan stranizmer amade bike. Xwedê te Mosen nam jî xwestim ne yek heye bêde. Mosen kîjan strana? Ah, xweştir tiştekî ne ne ez ê sürprizekî tiştekî. Tamam. Ev e tejmer helbesta xwan te jî helbestek bixwanda? Xwedê te te xweş xwend valla ez vêm ji bo bername pêş ez. Ne bo ez ê bername pêş xwînim. Em çi bikin? Em ê piştî helbestê jê em ê xatir bixwazin dûr ez stranê. Tamam, û dûr em ê stranê jwan bişin. Were do't mam. Do't mam. Welê ye. Heta mirov xwe nas dike, mirov emrê xwe xelas dike. Ez pîr bûme. Di derxika canê min de çil buhar bişkevîne. kurma bedena min çil zivistan dîtine. Bi sedan ba û bahozan ew hejandine, bê hejmar berf baran tê Her vakit dibêjin ciwanî bizanya pîrî bikariya. لي پسنج خودي ركو هيجي او چند نبيرم كو نكارم وكي اجي جوان بوم سنبيل هيجي نوها بيت بون سر لي بين من دلي من بهوانيا دلالان هلداويت هو نيك ند نده نبيست بون كجو جور اسمر وجنمي بجن بلند ونابين كنين وجي هبون هون حموج جن ونحموج من جمربون me kîjan bixwesta ne ew ê ne mamên me nedigotin na lê min me hemûyan nizanî bû çavên me bi we bi bedewiya can û giyanê we nediket me dev ji we berdida bû yekî biyanî dihat hûn dixwestin me ji xwe re nedikir namûs hûn dibirin hûn bêqedir dikirin di rezika dinyayê de hûn tayîn dibûn ev ne sucewa lê yê me bû hûn di gulîstana mala me de gul û bişkojîn bûn baxvan û dêdevanên me em bûn baxvan û dêdevanên we em bûn bêhna we ya xweş rengê we yê geş û bi rewş tu dibêjî qey nejmere bûn em pê nedihisiyan me ew nedidîtin Yek dihat destê xwe dirêjî we dikir hûn diçinîn, dibirin. Pê de welê bû. Hûn gulên gulîstana me dihatin çinîn me guh nedida, em pê bendewar nedibûn. Rojekê me hew dît, gulistan bê daristan bê bildirmayê. Em di himbêza jinên biyanî hûn dibin çengê mêrên nenas de. Bi vî awayî me xwe rûwîtiya tovê mala xwe tovrindiya malbata azîzan winda dikir we zar û danîn li me li xalên xwe dihatin merd ciwanmêr xweya rûmet ji bavên xwe re namus dikirin zarûyên me li xalên xwe dihatin xalên wan ku kê ji kîjan ra û nijadî ji kîjan mal û malbatê wan navên me hildikirtin yên ku yên ku wek ji zikê mala me دەردەکەتن لەسەر دارا باوێ خۆشین دەبوون ئەرێ دۆت مام کەچ ماما چەلەنگ دچووی هونچوون ئەم دە دەستێ ژنێن بیانین دە هون دەبن ڕکانێ مێرێن نەناس دە زارۆیên we xwarziyên me ne lê nexwarziyanên adetî di şer xal û xwarzî lê nexwarziyên me ji ber ku ne ji nijadê me ne xerîbê wî nijadî ne carên hene neyarên wî nijadî pakin jî belê li şer xal û xwarzî xal û xwarzî li rex hev berê wan li armancekê şer dikin xwarziyên me li me radibin berê wan li berê me ye em armanca wan ew armancên me ne heçko em ji hev re polikin bi destên hev di destên hev de dimrin dotmama delar ma neheyf xwîna zikê te بخنجرا من ببريتن ما نمخابنا ككينتا ببركين بريد زكيتا بكهفن نا نا دوت مام حيرانيا بسمام ايدي بسا هو ببجنا خلكي بس ببديا نكرد نكرد نجادان وگر ورحمه زاب اسمامي خوا پاخلا کرمامي خوا وگر ev negotinek rast e ev nikarin ji te re bibêjin vegere ji ber ku tu neçûyî me tu rê girî me bi destên xwe tu hinartî mala xelkê himbêza xwe veke ez ji te re têm min himbêz bike min wek mêr pismam û her tiştê xwe maçî bike dot mam min ji te re got ez pîr bûme lê pîriyê ez hişyar kirim بهار جوانی زوستان پیری زوستان پشتی بهاری تی د زوستانې ده بهارین بشارتی هنه اره دوت ما وره خبر ده همیزا پس مامی خواه از یشتره جز زوستانا خویا سار بهار گرم چیکم وره دوت مام حیرانی پس مام وره خود گرمایا دلی منی جوان و جوانیا منا کم ده بگرمینه Were dort mam, were es tu nahinate ast var. Were dort mam, were es tu nahinate yast varım. Tüjibe be min ar ravşen. Saat hoş bu kundini. Celadet Bedirhan. Bedirhan gerek tiştiye. Diti bu, yiskir bu. Xoru kurt bu yani. Kirbekên jî tiştên ku kêr ana jî kêrmetê û her her ev mayînde jibe. Li ser bingehawî divê em şax bidin. Aynî welê. Bingehek ji merdanî zimanek ji mer rê zimanek ji merdanî bingeha zimanek ji merdanî da ku kurd li ser zimanê xwe bibin xwedî dewletek. ku wî zanîbû ziman man û nemane. Lewma jî ev zaman diyarî me kir lêgel û em çi qasî li wî diyarî li wê diyariyê xwedî derdikevin dibê em ji xwe bipirsin rehma xwedê lê be cî wişt be em vê stranê ji bo gudarvan û ji bo celadet bedirxan ji bo celadet celadetê me bo ceco ji li ser ziman diêşin xema ziman dixwin ew kesên ku tenê arman ji guhan heye ew jî geşbûn û xurtbûn û xweşbûna zimên biraj bo wan her Hidi hediye mi hatır jib hatır bavarım. Evet xatir. Emek lazım ama strane bekem. Strane mi bidin. Tişteki em bejin Yani ev şev ez bawerim doxînsistê xwedabûn hêviya me û doxînsistiyê em doxînê wan siz bikin em li gor wan dibi ku derneke dibi biçekî em zêde ketin nav tiştên civakî û sosyolojîk û siyasî em lêbûrîna xweş wan dixwazin di bernameyek din de înşallah em ê li gor dilê wan لگور li gor nigê wan ev car bir alma bibihrin. Yani belki tesir amcil serzi bu. Yani Yani xabgini rast- men rast, iskir be- bele e, sebep belki şu ki. بێگومان تەسیرات دەرسەرم چێ بوو ji ber ku pirtirîn milta godarî kir û mil xemgîniya te godarî kir ji ber ku bi rastî ji tu îro xemgîn bû ew xemgîniya te jî ji ku tê ji çi tê ez nizanim hêvîdarim ku piştî bername biqede em ê bipeyivin Berî. tiştekî ku em karibin bikin ji xwe em ê bikin Malata ba. ji xwe min got e, gelo dibi ku e, mesela jin bi eşk bi evî min te got na Na valla ne jüye. دبك هوا دگو هر دمسار إيه، دگو هر جوي كيش بيك. زستاني درباسي بهاري دبن وقت بسيكي عداري تهات دبن نزان آب خير شباب بمين خوش بمين خوشي دي جبركو بي عجزي امتاوا Hoşi bu ara ve inşallah e, ame caradın ame wana bikeninin. Ne ko wana xamgin bikin. جارنا شاء الله. هستياري جارنا هستياري جي بيدبي هي. سوان جبركو طبعا. براستي جي رومانتيزم جي جانا مد حوجي دراما جي حوجي تبي امبيشن جي ام بجرين جي لي برا جريما جي كيفي به جريما جي شوتا اشقي به جي شوتا رومانتيزم به برا جريما نجبر آه، تشتين آه، زيادة زيادة مزن به Na دكا شفان ودكا هلاكات چه سپریز مر آماده کریه ام نه چه straneki گذاری بکن. hoş ya